İşe e, mevanemin peşo Mehmet Buareye. Gayrettepe Üniversite Bilim Tüyüne. Beşa e, Tıbbi Tüyüne. Merhaba peşo. Merhaba. Am peşo ben Nariya. Aslında ne peşo me? E, peşo e, Diyarbakır e, GKV Kurheye. E, gele Diyarbakır tevekip peşo nastıkı. Jbu من e, جمتا من كتابة بشو شان سان تجي جمرا جو بشو معما اما بشو معما لديرو كاوي هنكي كورا Navete-i Rastakîn ne demek biramdı? Ben pişu pişu bağırım herkes yedi dedi. Ben pişu. <laughs> işte pişu mahme e, Diyarbakır Pekhasin Diyarbakır. Az benim karakteri ki mühim. Gelek Çirukevi yani. Mesela dizdiya diz Treni falan kje. E, treni de froshe, gundi ke je. Tren çavat. Jügun ere ka çavat ke mi jüpande. <laughs> Jügun te bajir. Diçe istasyonu. Pşoji xal vedra xod dreş kiriye. Ta pşo famt ke viya gundiye. Çe doraviya vaki çevte çevte. O gundi de beje ev tren ekiye falan ve emine. دەبێت ترێنێ منە دەبێت دەستنی ئەس بفرۆژم بدە فرۆت بفرۆشم گوندی دەبێت هیچخوا بفرۆشی دەبێت هەو قاسا بفرۆشم دەبێ ئەمە تەلپەرەژی تەوێکیژ نەدی تە قاپۆڕایی بدە من پاشی وەرە تەک بکە ترێنە غۆ ببەش خورا گوندیژی قبول بکە و Radke Perevutçe. Gündüzce vakil vedimine o paşi çe tren bir tren amine o e, lüder ev kenen. E, Şefene makinist. De bir hayra hayra işe o ta akle kuhar geldi değil <laughs> mi? Ev ya evdike. Esrar etke. Esrar etke o nabe o paşi evdken. Hakareti gündü etken o le etkin uydişinin. Mesela kapışo sahih. Gelek mesele viyene. Gelek mesele viyene. Şivan meseleyi pirin. Yani ya ne vakit o ne ev. Ternak. E, e. Emi yürü besa okey bikin. Hilbejertin. Az xwazim e, yani roje ve emin ki şuru ve bikin. Bele. Ve hafti jiber hilbejertinim. Az bim gerek bu yer işe bun. Jiber kuhiliyen kuçe bunan gerek ra şavutandına gerek diştindin çebune. Yani geh hmm, yani agahiyin mizgini malatsan geh kiri yani geh nizam şaşı bu bir tebliğ bu. Yani bir jartı ne ki bir rengi min hayata kodu ne dit nizanım yani teditiye ne dit nizanım min bir tebliğ bu yani İsa yani her havayı tebliğ bu le her tebliğ bu reya evkirin şevtandın kuvvetler bizim haksızlığı kirin. Ama bana çıkar rastın, çıkar ne rastın, ben bir nizane ben bir gerçek, ben nizanım, bir rastı, ben nizanım. Ben bir çabuk o ne di. Hele medyayı, hele medyayı de ben dizine falan bevan. De be ev sistema ne baş, ev sistema koyna merv Yani merev karabêje çikî wisa ne? merev karabêje e merev karabêje Herî zêde millet li aliyê okey li Ruhayê yani herkes e, ji bo İstanbul Ruha ehtir Ruha hmm. yani bende var bunun u çave gel lüede bu yani merak tıkır herkes hmm. ka jüede çi derkevi le. انجام که پرتولیو در کت یعنی پیشی خیال شکست دیمان و پشرجی دیتون که را گلک در عدد زیتنه و گلک بویرندن چه بون تو چیت بیجی یعنی سر مثلا ruhayı rastici Baydemir bir çava bu yani çıkastan Şivan çıkastan beli hatibi dizitin beli Ambijin sedu pinç dizin Öyle فرقیتی که فرق تیدا هبو تیدا فرق هبو گلی تابی گلی کرد چه خود دابون سر رحای رحا نظام چاوا کرد مجی چکی فهم نکر یعنی مدگو امی بستینن شوان تدی مشترا جی دگو یعنی؟ مدگو امی بستینن سدی امی نوت امی بستینن دمک یعنی ندان گلی رحای ریاقو ندان امسا بیجن امسا بیجن ندان چما ندان عجبا پره میدان فهم چاوا کرن منشکی یعنی گلی رای منشکی فهم نکر فقط عثمان بای دمر چاقی گوته به ترکی گو گوشینی بن می ارفای آغلیایی ارفا می بان آغلاس یعنی عثمان بای دمر جی سیاست ندان کرتا جی کیوی سمبول هی خبرت کاره ليه اللي تشتيت رحوا- هي نظام تا او تشتيت نديت يعني Şey دبيت شهر هزار ونظام çıkas seçmen هي البجير هي مثلا بله. سريكاني beni ben seri kaniye Hemi mesela hatine- seri he, وباكو ايكو ناتي صندوق خوياناكي beni قش هاتنا قش راي خدانا he, ولي خوياتكي beli او تشتكي انورمالي anormale an ehşaz bin bin gote. Mesela demek ki ekonun hatını devlavada möhreli kıstına. Möhreli kıstına, AKP'li kıstına. AKP tamam ama çi avaydı. Evet. Şey- Ankara ee, nav diley meda, nav diley meda serê kaniye gelek kaniye riyawî belli fikrawî belli e cîwî belli terê sîstem mişra behsa sistem kir e, ev sîstem erê erê lê xistine إن شوطان إن شوطان دنا فلان كرنا بيفان كرنا وده حق منايلة إن شاء الله قالي كرت أوي يعني بو سي سالة سي سالة أم بيجن مثلا بيجب جمهورية آوا بو جمهورية تركي آوا بو حتى أنا كا كرت مجادلت كرت یک دقیقه نسکنیانه گندی وان آتنه شوتاندن عربی وان آتنه شوتاندنه بن چاپ کرنه اشکنجه کرنه تا یعنی پرنه تشتی پرنه مرو بیجه اف سیستم سیستم کانه باشه اف سیستم جی ایشالله اوی کرد اوی قد بکن اوی بنی در راکن Şuha Ve... serikani gelek sereldan şey bu. Sereldan şey yani, bu. Yani ezbarım Ali Hela veren şerci Vran şehir mesant, mesant, mesant. Standın inki ödür sekini. Mesant. Şu o hal e, eh, Ceylan Pınar'ı ohal kirin. E, eh, ana ka serekaniye, serekaniye zani belki tema eh, ki me godari ki ne zan serekaniye, serekaniye Ceylan Pınar'ı belki. Bere, bere sinurna be her dur rakşina. E, rakşiyan. E, kaçtara bejim Rojava heyel ve, tediye? Rojava heyel. Rojava ve tekoşine ki yani xurt. یکی به اینانچ باوری تکوشینکی باش ده شما نوا روژه وای او لیلان پناره او بو چود هات یعنی علی برای خود کرد علی کاریا برای خود کرد به آوه به نان به ایلاجا جبونا دولت تا ترک بی خود بکه بی خود بکه او hele rojava moral وی خراب کرد مورال وی خراب کرد مسئله بود شما مسئله بود مسئله بود مسئله Ceylan Pınar oyu mesele Rojava Şoraşa Rojava Kutbukin Evder bak e, Barge heki karbinin Şukara Barge en süreciye Şube bu heki belki Tuhazın zanabun guhji nadin yani. Tavayı YSK mesela gaba BDP itiraz ki eh, kabul nadin. Kabul nadin ama kabul. AKP bir eh. isyarıcı bu kazı itiraz kabul ki o dijmeri. O Ankara ve İstanbulcu mesela de şimdi tiştine hani e, Böyle. Nizarım yani. Böyle böyle. Her der harabiye. Yani, mesela her deri harabiye kavliyette Yani tiştin çebi e, seri de gerek çekir bana. Yani seri de mesela e, BTP heye. Partiya Eh, ev buna eh Çilu heşt rey sandine li Okey. kê. Tevayî pêncî hezar sandin li Kurdistanê. Mesela BTP o B nizamçı partiki şey. Evet, evet. Mesela ev zede rayame boşu çu. Mesela eski bir şekli çuye. Rayame geç BTP, MTP. Hmm, bele bele. Ce, mesela Merib Vana gibi nere oju mesele ki enteresan bu. Yani tıkarın çip kim devlavi. Yani yan navi parti bu görenin yan çağıp kim. Formül ek lazım. Yani. Formül Mesela o, lazım. He? o pusula raye nav denilmesini amblema partiye ne olsa. Bəli. Devlaveye mesela yani şey, benim pişti amblem. Amblem. Ma o namzet gibi. Namzet. Resmi به نامزد ki واجی خویاب که باشتر نه باشد ایکو خوندن نیزانن و کاری به bini, ببینی و ناس بکی لیخه هرشوان از چما وصل بحثا رادیوی وکر Mego sistem. Yani tu nekarî tu nekarî wêneyekî evekî aday ve her çabe te wêneyî lêxî o camêr were terî camêr ya jinê men keçkên me birên men bavê me diya me werin vekî ev ka wan tinebe xwendina wan tinebe evê lê birênin sayne evê temaşe bikin a viya demek ev e evê Pakistan. Çint kim bir abikin? Yani ez Diyamı dahi mesela diku ez dunas kim ez amblem yani nastik. <laughs> Hatta miketin sınıf için mi go dunas ki ne? Havcı ez nişate kim ez bebinim falan. Beni. Go nana ez zanım. Şu Ali'ye ev ki Reyho Karbini Gola heyecan ibim nay nay şeyim ki jane yamni. Beni. Neyse o pek o ser sanduka Okey, beşin şeyler. Sandık başkanı. Serokya sandık ayı. İca mamusta bu avcı. O pereçu. Me pişirecek persi mi ko av bu ne bu. Yani şimdi jibun atta tam ak biki. Yani az emin bim ko rast ati kare tespit biki. Le medli xoda got mu ko yani tişteki çale tavşe. Rasım tişteki bana ve ben ben av kese. Ve ra xo beni beni xi. Le nakin yani nisanım Türkiye şu bir tevliye yani sanduk ede Pir ez bem ne zanım Avrupa çava kartinin çava rahodin le sistemeke rekupektir lazım. Tişteki e. tişteki zahmet nine şu an ya tişte de beji tişteki zahmet nine yani ya qasa merva devleteki sistemeke ya qasa merva kuştu be ya qasa kirbe zindan ha qasa komplo ha qasa falan u bevan kirbe kare ya çare seripke. Ya ki çare Armanş holeye çıvan. Armanş holeye yani gele kırt o gele باوری آن دموکراسی بن و باوری آن تکوشینا کردستان گلی کرد برای کرد هم دیدن برای کرد برای مه برای مه ایدن مثلا yani karın ya çaresleri ipkin ama sistem naile naile şta derdxe kevratke peşiyavan zam çavatke Xwedê heqê me neyle şivan ev ya bi dilê xwe dibe ev dilê xwe dibe mesela elektrik kutbunu olsa çil bayrağı digo bisikleti ya mene çıkar kar pey xwed kilmez ev de yekil şekil gotiya sultan yekemin trafo ettin yani <laughs> herkes hani kekop etki yani ya resmen olsa dani ne dibe Tayyip Tayyip e, bisikleti e, tam nehu dehede şey bir kere trafoydu يعني خوارن جدي يعني طيب. وينا داي داي خوارن يعني او شيء هر تشتي هناك كي شيء <laughs> يعني مرف كنا ومرف بقري مرف نزانه شو يعني مرف نزانه مرف نزانه انا زون بشرتي واز بكنم وبقري ما نزانم لي ام ناگرین لی یعنی يعني من... ام چاقی ام بگرین اه، خود بین وانا تکوشینا وانا قد بو نه خموانه ام نا ام ناگرین ام تکوشینا رو حتی ام تکاربن جدستی متی شوا دستی متی حیرات دق چشکی نکارید سر زمان خود یک بکی سر زمان خود تکوشین آقا بکه لپازار آقا بکردی بکه چار... چو چارشی بکردی به برات چو سوکه برا کردی به نه حوال خدا ام مثلا از کی بیجی مثلا من کاد بیجی مز شما اشتاد بیجی از ترکی خبردم دم برینه از آن بکردی کردی داغم یا از پاری زحمت دبینم Чума? Чума? Чума? Чума? E ka 70 Çuma? Demek ki roj, rojane tu kurmancı kadarına. Saat ata xoş. Jar be cer. Ez çim zanın geyi? Ez çim zanın geyi? Çoğal be zanın ge? Türki. Pervediya mı Türki? Ez bavê xu diya xura bi Kurdî daxivim. Ez birê xura bi Kurdî daxivim. Ez tera jî Tirkî ام هاتنا رادیو پروگرامی هر تان ودرا ما که برنامه او دکن لی ام ام مجبور مان کی ام مشترا او خبر دادن کردی دخا او دعا خفن ام جیه تنا جاقه ام ناو سوکه دم مبدود بینن ام چه زمانی خبر دن شما جان جان را به کردی جان جان را به ترکی تبلیه اه تبلیه هبه حسان آبه حسان آبه گره مرم yani fakat Oto kontrole ki razım en. Oto asimilasyona via žirade den. E, tabii oto asimilasyon ama evet. oto kontrol lazım jivere. Oto kontrol lazım. Mesela jiver ku naftirka dey carbaca tüve persiyebi ki geliyoruz zede zamanı hodur ketim. Carbaca az biyat kim yani. Mesela cana dilemine xwazes Türkiye haber xeber bidim. Carbacar bu sadece şey Carbacar jî ez naxwazim kurmancı xeber bidim. Hmm. Nezanim çi psikolojiye. Evet. Le ez carna ew kutikim wek sînorek midaniyê ez ez ji mav xas zêde ku Tirkiyeyê dît xeber didim ka çawa ji vê dûr dikevim yani otokontrolek jî heye belê çima hêçkî civak ne kurdiyê civak Tirkî bi meriv mecbur dimîne otokontrolek biafrîniye dilê xwe de yani belkî meriv herê نوالات دن نو عربا تو عربیزانی بی پی عربی باخوی مجبور بمینی زیر عربی بود توی وی کلی بیجی یاو که زمان خوی زکماکی yani her deri kaya parasını ki az rahne peşi khudkim yani rahne az kesin hakim ki mesela havalim Ankara godari dikin ey bejin ya da sen zaten Türkçe konuşuyorsun diyecek. Zani evi beje. Evi şura beje. پیشی از خو رحنت کم شوام پیشی مخو رحنت کرد بگو از بری که او خبر بده از خبر دادم برا کس خو اگو نکه برا مساج ما اگو آجی پیمان آجی نشینه از پیشیش پیشی ده بیجم لفدرا ایو که ما گودارید کن از به ترکی دو آخبم لی لی یکی مرا به کردی با آخبه از برسواوی پرسیوی از برسواوی به کردی دادم ترکی ندی نه یکی مرا به کردی با آخبه از بسات کم یعنی او از دچم از دخواینم mesela از portuk دخواینم از چه دبه برای کردی از دخواینم از چکی زیده فهم ناکم از زیده فهم ناکم لی ادیسا دخواینم زحم... yani çıka zahmet gibi zor edildi. Eh, zor edildim. Yani zamanı merv, rumeta merv ve jiyana merv ve e, îro siyasetmendarê me Kirda jî gerçî rexneyê pir zêdewana ew kirin e ji bûna zimanê xwe medya dibêjin ana akım medya Kurdiya yüzam çawa ana akım medya Kurdiya çawa yani medya kemasi ya, tu bibîne nevi ya. ji ku Kurd jî gelek tişt pevetkin yani ne karikitenê mesela em siyaset siyasetmedar peşi gerek kesin ku peşin gitkin, gerek kurmancı kısa bikin yani evrak ne gerek ticaret dikirin mesela em bêjin e, hatta ve bu Gülten Kışan akşı çıma kurmancını zani o dani nevedi. Evrak ne zaf tekirin. Az dinerim. Li مشي جوارا قلت ما قلت تمام عثمان بايدمير بر كردي خبر دا ka rehayê we çawa kir Diyarbakır Guari na mühim ya mühim yani em bejin kesin ku sereketi tikin gerek ev e, kurmancı gerek haber bedin ama hakejiye na yeji Ka- gerek ev hassasiyet peri abi ha, o hassasiyeta kurdi yani belki Gülten Kışanak ne kare kurmancı. Belki tkari vedi. Bi borine, bi borine. Ez tüştek ivekim. Misadata da tüştek ivekim. Gülser Gülten Kışanak. Gülten Kışanak agmem godari dike. az hürmeti o jera düşünüm. E, insanaki bir nervek insanaki baş ki jineki kar. o bir bavariye. Hayra bu Kurdî nizane. Ew ki Kurdî zanin gelê xwe firotiye. زانی جبونا ای حلکی جبونا دهب طوله جبونا خارنکی خفروتیه خب اویا به کردی نزانه لناو تکوشینا کردا نام تکوشینا کردستان دا خبات که یعنی انا که از گوتان قشناق کردین کاره به باغ به از ریاغونا دمه هره يعني أنا كيف جي قرح نتكر أو جي دمكي إمكاني ويتنبنا شمان بكي İşkence damaya. Le Ali Bati da. Yani enek tabi. Enek kes hece cid gerin yani. E, yani biraz kes ko götten kışana ko. Yani keska e, mesela tajditi yaz. Benim iro tajdit mesela e, şaredare cizire mesela. Avrupa masın bu ya. Alman İngiliz izani. Bizane bun kurmancı kıset kedi. Bir eşko tırkiş pirkeyim zani. Yani ne nabe astan ku çiki kesi serekti biki zamanı kısa ki gelci minak digiri gelci behtir hassasiyet khodi dert gibi. Jmere lazım. Jber ku radya otoasimilasyon edeye millatı kurdu. Böyle otoasimilasyon edeye. lazım. Ama her izede çi lazım? Hassasiyet o e, hep girtin. Tamam, tamam. Şimdi bana şaş gibi. Tamam, te koş de bejey. Ve gaz <coughs> دنفسینم از ترکی دنفسینم از هلبستا دنفسینم به ترکی دنفسینم بله ما یعنی بیا از نا اینا این اگود کارم از زیده ده ها مثلا ساعت کی به پرتوکک به کردی از دخوینم اد کارم یا کم سه ساعت زانی اما اشتاد بیجم ناف سوکی دا ناف جیانا مدا ناف جیانا مدا ناف جیانا او خواه خواه از بینم مهی به کردی ندیتی هیرا نظام بکی آنکار مگو دارید کن بکی خواه خدا زم کی جان زمانی دو از کردی نبینم هنوز هم یا چیه مسئله از به کردی خواهی خواه نابینم گرانی کردی نه جانات ده تنه اه تنه چما دولت یا اکر یعنی دولت تو ساکری اما تو چی تام دولت تو ساکری به تسلیم نابیم شما از تسلیم نابیم برین از کردی دو آخه اشخاص زحمت بهم از كردي دعا خبم از اوتكم يعني ابي كردي يجي من او كيم بوما يعني فير بوما ديامن اه Beli. دیامن و بابی من خواهده هزار جار جوان رازی به هزار جار پیرامن کالی من و تدی از دیار بکر نافچه فارقینه یعنی زمان تام که هری نافچه فارقینه همو او خبر دادن اه، کردی دعا خبن ترکی تنیه نو یه نافچه از هاتم Kude bu tagu. اه، فارقین Farkın. اوی Farkın که ولی گوداری دکن اگر نظام بن نظام بن ام بیجن سیروان جیاد بین ترکی سیروان لوی به کردی جانکی به کردی هیه به سوکه کردی هیه حنکی وان به کردی نه خبردان وان به کردی نه چهره وان به کردی نه تفهم کر به خوارنا وان به کردیه هر تشتی خو به کردی نه e, ji bûna wî bavê min, diya min û eh, kalê min, pîra min ji bûna ah, eh, her dem mira bi Kurdî biaqivîn. Ez anaka wî Kurdiya wan da aqivim meştera tiştekî rast bêjim ev eh, e. Kurdiya wan da aqivim şima. Yani îro tu xeber diye işte fehm dikim te pirs dikî hatta destêm tê ez bersiv bidim te ew Kurdî me perwerdehiya Kurdiya ku nekiriye na nekiriye eh. ez dixwazim ji bo gudarwanan bêjim devlikên kelogirî jî îşe ew mêvanê me bê yanî ew ê bê vedê min e, daxuyanî neda yanî rûpelê de ji min nenivîsand kî mêvanê me ye بله kî tê kî nayê hebekî şêm lezûbes çî bû penkî jî pirskirek cihane meriv nikare cana e, rekupek hareket bike Devliken şu saat yazdı üniversite. E, saat gidin devliken kelogiri gibi. Emi sohbeta dokunsuz izme bikin. E, e, baş evji baş evji baş evji baş. Hatta hatta ki ez o pişo mahme emi şurbe bikin. Yani el becertin tiştindin. Emi ser Röşe siyasi ana ya Kurdistan'a bakurun ki emi şurbenin bikin. Vega strana koma hivron hotvine zevekir. Şu bu kadar vani mebe ji bo Kurdên Kurdistan جبو کرد کردستان اه جبو کرد کردستان او ناو کردستان کیجان گل هبه کیجان گل هبه Hadi. و عرب و سوریانی و و- ji bo wana jî جبو ji bo نوانجی Kurdist- ji bo Kurdistaniyan ez bêjin yan jî em جبو wisa teng nekir کردستانی بله بله بله دا سینوری اه، خود اه، تنگ دا، نکرد. اه، اه، سینوری خود تنگ Kurdistaniyan نکرد. e, derveyî welat ya jî nava Kurdistaniye Em کی var ما vekir. گودارید که جوان سلام بته گل رنگم چاوه را به گوتنو بدن چاوه لن به گوتنو بدن چاوه خواهد کی روز درد که و پر خواهد کی بارد کنه پر خواهد کی بارد کنه دست دست سازم رانی من تار كل متموس حزر جار كل متموس حزر جار تبقل دبت تشيرينا دنگ دوا كثيرا ما كنت بريء دنگ دوا كثيرا ما كنت بريء وزبدان كارم جانم دشه بتا سينك جاردبم جينا مشا بتا سينك جاردبم جينا مشا دست دست سازم رانم من تار ولا متى موز حزر رجال ولا متى موز حزر رجال دست ذا سازم راني من ثار ولا متى موز حزر رجال ولا متى موز حزر رجال ambassadeur yani pekini ki. Bele. Jbel kusede ev tiştin siyasi gerek Bermanlar gerek aciz bu ne? Aciz bu ne? Şevroş herkes haber. Haber de mi ki çti. Hatta herkes kifret ki bu ruhay, kesin ruhayı. Avcı galete. Avcı galete. Rıhnet kirem de ben gerek malatemen ki sakin bir suce kesekin yine her deri kemasiyeye evkeye. امین سر اوکی خبر بدین جیانی، جیانا کیفا تو چاوی بادره خب، کیفا من نباشه شما دیار بکر کیفا من بریا دیار بکر کی از بریا دیار بکر دکم بریا دیار بکر دکم نه کیفا من ور نخوشه چونکی سیستم اکا مگوته یعنی سیستم که از نت دامه یعنی از خود تدا نابینم شما از چه آقا تدا نابینم به قروم وان تدا نابینم به خبردان وان به به از ازم چاو یعنی به فکر وان اقوت دا نبینم جانکی اقوت دا نبینم جانکی قریج تخمینم دا از وساد بینم از وساد بینم یعنی کیف جی بی جیان را نای تری زانگه آنگه تو خوینم اویا بله. زانگه تو خوینم و جیان مگو اقوطه دا نبینم دی از اکنینم یعنی از هیوی دارم از هیوی دارم من تجارا من هیویا خو جدست ندا تامنی هر دم از هیوی دارم و جیان به عشق خوشه نه به عشق خوشه به şu işe beme gerek ki bas aşkı bikin Evet. devliken kelo gibi az bağırma ve e, بس عاشقی بکه tabii اوین doğu داره، اوین insistizm داره. اه، بهترین سر دوغین aşk سیستیزم و عجب hazet چی چاه شوان <laughs> Pürtükek ser He, Pürtükek. devliken kelo gibi اه، ser doğu insistizmi Pürtükek nave kitap doğu insistizm şu kadar اه. بگم چشکی وسه بود بگم مستو مستو دوغین سیستو هذا جویات یا تخمینم nizanım کم جه پرسن گتت وی بی جه Evet. پرسه مستو مستو دوغین سیستو ser e, tabii avcı yani karfi yani gel rehnet ki o jiboku gel inki zamanı ko keyfe bisini rahattır zamanı ko gerek tişta bu fikre belki avcı kadaki vekiriye اه بله بله Bak, تشتکی emreci- خوش که e, Türkiye'de de gotun beş hececiler nizamçıcı akımın Türkiye bu mesela edebiyatta Türkiye'de avcı Kurdiye ezbarım Şu dokuz sistizm دوغین yeme destek سیستیزم ama hece mecen yine yani ha Evet. kitabı yine اما Parası اشتاق var, چکی dokuz بجم سیز. آنکه از بجم ساعت چنده اما ساعت نه از نه بجم یه ساعت هیه وکی نابه نابه تدی جانا کردستانی دا تیجی باشانی اوی که گوداری که جمن چه تر زانن یعنی او که هیه اروتیزم هیه aslında erotism هیه yani erotism aman nav وقت تابه نینه مثلا چوا بجن تعریه اروتیزم اما تعریه اما اروتیزم کی وسا به کلجانه Tabii çıka çıka zahmet ya bir avkas geleceğini jet puri. Li İrani jusayı. İrani hala hala. İrani her kadar. Taçu İrani. Tabii şey şum. İran çe bu. Ta çe fam kır İran. Yani fam kırın serçi mesela. Yani ta jiyana wan çe fam kir mesela bejin xwarna wan, erotizma wan. Ezan çavaşlara bejin ya da کلتورا خو نواجی ها بو ما بقاسی من دولمت نبو یعنی خوش نچو بقاس نچو زیده رون تلا بلا زیده تخونی مثلا یعنی برنج برنج زفت تخونی برنج نزانم خوار ne var ee, ee, zede zede hoşyamdan şu belki ama ee. e, hent işte de mesela dirok hoş parasını yani mesela işte kevner baş ne xrap yani hiçbir de baştır parasını le hent işte de jip навык ee, веди bu tabi. Mesela hen tiştinene zeyde vede Mazıntkin. İran mesela otobüsede otobüs nivi demir bu. Paşiyecin runuştu bu. Paşiyeci merin. Tramvaya deje apışa bu. Ee, Le hen dernada mesela tebliğ. Ömbeşin peşiyecin peşiyecin çekirini tramvay. Demir ekeye tüdüvana acıdı bini ama vagona paş değil. Medit yani e, keç şehre vagona mede. Çarpıcar olsa eko gohnadın japon. Metroydu. Ee, demek ki bu yani, anarşist. Yani ki anarşist. Ee, baş hem anarşist ben Slavya hocam şeyini. Ama yani mesele çabı civakın ki tabi çavaya kaçık kukurik destek ve begirin. Kızlı erkekli müdahale edeceğiz. Ve ev yani destek. Tabi tabi. جوبه دستی کرباچه دستی او که دیچی بیجین شلاق دی بیجین شلاق جلبه شلاق شلاق تشنیدن هنه yani polisin ahlak ya bun. Hmm. Mesela tedesti dergisi ya girtiye gazete etkiydi bir ka cüzdanı koya zevaci derke. Hake tu bejini yine ee, piştatı veki. Çen kırbaş dedi. <laughs> Ba keçik ye veki. Biz şey veki nizam dehbe çen dehbe. Cezayı var yani bu sefer. Hatta jmere de gotin mi goya bu tramvayda em dertketin medit desteyeki girti bu keçik ek kuruk ek desteyep girti bu. Go ev çima usta desteyep. Go kabla der ve desteyep bu kiret. Tramvayı polis deteniyle ve de usta forsa kvatik. Öyle gotar. Ben tişteki öyle ki İran. Acaba tişteki faşizm yani benim. Yani yani por girtin mer bu kasibede pora usana girin. Mesela ne e, pora on vekriye, ne vi on vekriye, ne vi vekriye. Bu hemi ameliyat bin. عملیات سید دوان سالی چوا؟ ببلی خو گش ببلی خو عملیات کن ببل yani pozi خو He, poze xo bevle. yani keçik giş ameliyat dibin Çima sebep? yani bu hoşiktir ku yapkin bak moda şişe bu ya Ee, bak o çava ve dedi be ya bu cumhur bisiklet pisine acı dibe ya bu az ameliyat botoks yaptım mesela. Evet, acı botoks <laughs> he. botoks motoks her tiştitkin yani e He. bebel desibet ki zarok diye bevla xo çetkin yani <coughs> شخو من بنوا باجه دید بینه ای کو بیلا گریدای هنه کو خویات کی هنه tabi keçkiva hem ameliyat bunu hem ji çavbele ki şoxun Ed be keçki wan per xoşin e çavi wan belek yani xoşik xoşik bu ne pede e, yani çava becimşlere per nazenin hareket kin zanın çava meyra bıxapin. He. Vat işlerde usta bun yani cilve geleki şey etkin. Cilve on hoş şey. Eh, eh. <laughs> yani ezanım ezanım. Türk idi zaten. <laughs> e eh, tabi hem her şifre şey deşifre nekin. ev ki kurmancı falan <laughs> dikin hele hem deşifre nekin. Şivan eji çum ev ki Süleymaniye. Eçim Süleymaniye. Eçim Süleymaniye nava sorana. Eçim nava sorana. Hayır hem çum lokante şivan. <coughs> Selamu aleyküm aleyküm selam çum runuştin. پاکیجی سفر اکسی ایرانی جید زیده دیده نه پاکیجی تی نه کلتورا او گوبگلی نه باشور او کونه یه گوبگ کونه یه زانی دخون شیوه وان سدی ست رون تیده یعنی ویسا رون دکن هیرو از نخوش کتم شوان از دو چوبوم اوکی سلیمانی الویش شخوریم شخورم چومی شاعتی از شخوریم daraus escolheu, از هاتم تشکی و سانه دی از نقوش کردم از هاتم دیار بکر از هاتم آمده تک از نقوشی نامن اکو فهم ناکه از هم چه نقوشی مو هیجی من نکره چه نقوشی بو از جان من تکریا یعنی تشتکی سلیمانی او وکی شاته بود آنی وکی شاته بود ما کشک مچکام من وکی ایران مسات بست کیا دروانه نفلان بیوان من سلیمانی ویاجی ندی من ندی E, yani žen nav žijane da nine. Eri. Em viyat ki rasta yani em viyaj ya bejin em rahne bikin bırak kes ana ka ata erki zihniyet falan bırak ve ekuna kin. Mene de keş kana bin ancak alışveriş merkezi falan hani luadra. Nana wala min evji alışveriş merkezi AVM AVM davan ne diyor şivan ne ne diyor e, şivan ne. Kafa az çum okey mesela İran'ı lüede yani teşekkür sahiye mesela tamam hani ne kafe ya da darurni falan kafe jehne yani mesela şun ve de darbende bu bak şelale nava navalaki de bu bele ciki alsay bu saat her bu saat tutçi bilind bir, o nava kevradı kafehne o av derikip, ciki bir hoş bu nargile margile bas yani keçik cüdarudun kuruk cüdarudun dur ve hevdudun eylin yani يعني قبل نزي هببنجي أشقوى أشقوى مرة بدوري Evet zede yani ne karın tekil yapmayın. Ancak bahar vurunca şey? ne karın vakit dergisi hareket bikin. Yani o kas rahat nine der? Le tişteki dijvartır he. Yani mesela tö taksiye suardı bir. Öyle de bak taksi bak dolmuşun yani işte bizim erzane erzane. Tür suardı bir avcı suardı bir tüdbe yani hatta su kezi mesela perive e, bir de bir milyon iki diyor bir kimdi پرێکی کێم دێ ینی بەێ وێجە aynı ki, عینیکی aynı درێنی عینەکە شفێر پێ پێشنینە کەچێکی عالی دنەوێ تەدنێنی یانە ئاشە yani tiştiğim zaman mi İran edeyim tecavüz yaptıkin yani bıçava. Bıçava he. Bıçava nama neylik edi. Yani bu sefer aşk deneyelim evde. Yani jiber hasret. Önce kes çavetleri şu an. <laughs> ya medeşpene kedi. <laughs> Mas essa tá desempregada e me deixando <laughs> aqui. Dale. <laughs> Veja. <laughs> Musa Dale. Veja. Büyüp. Büyüp. Büyüp. Veja. Yani C'nin ev kabu, C ha bu sadabat. Parka sadabat da şu değişi mesela. Peker meker avun. Kafla ev kabun mesela. Tur tabetin mektep falan. Ama gülhane ve fikre gişgülhane inki mastır bu. Lüve de jehnek dergisi mi dedin ama zede zede vakıfede serbest ne bunu yani. Benim benim benim. Hengi jüvede belki Acaba kevreki jü... bağırın üstüne. Desteğe belki de. Tamam desteğe de belki. Jüve pevenini yani. E ama jüve pevadı için acaba yani mesatı nabini. Ahlak polisi emdibejin nabine. Ne? Acaba bana... Zeyde tırnıkarı. Ne Der, yani Yani ancak belki Bodrum, Bodrum'a da... He, bu... Ev yadı be ma. Mesela ne çava? Ciyen girti ya az nıkarım tişte gibi ama... Ne, ne. Mesela vakit çap girin... tedi cirani hevdune. Emu sabıcın cirani hevdune. Hevdu, beli hevdu haberdane yani. Malki de haberdane. Çap kirin, be... Wara, اوید به تمام از ورم وسا چه دبه حجم مراق کرش بنا وی مش تپرسی حرکت کی بده زدی Ez vim yani tul İranî bana qaytî tiştî û sevkî. Me deşifre neke şivan. Te diye çûm Silêmaniyê dana. Merê Silêmaniyê. Çûm Silêmaniyê. Ya fakat kültüra wan çawa zabû. Ali VJ edebiyatê da kültüra wan hebû şivan. Yani soran soran gelek peşketîne û zimanê wan zimanekî xweşe şivan. Yani çağı haber dedin sanki bir helbest tatlı Kubare. haber dedin Ne usab He, kubar. ولا هالباص هالباس sanki هالباس godarit ki. Tabii hinki yani vak Ev jî xeber dedim ben hiç jwan fam nak ama hinki yani pir zimane ki Zaman ki bajariye mi? diyeceğim? bajariye şey diyeyim. yani Yani resmi değil el beyana vega le یعنی اجی گاوا گودار تکم یعنی بلیه رونش دیه سورانی براستی جو خوشه یعنی از بخوا هست کم اجی سورانی جانا بکلام وان گوداری تکم سترانی وان گوداری تکم از چکی جه زیده فهم نکم مثلا دبی تانه تانه دبی یواش یواş مثلا سورانکیه نه به ترکیه و کی دبی جنان کاب ترکیه نه ترکیه یعنی یواش یواş و تانه تانه جی به سورانیه مثلا وانا فهم کن چتی نو ام فهم کن اجی فهم کن زمانی ما خوشش وان anka mesela Kurdiya mı ki belki ki godari ki belki radyo hoş kirdi. Efçi denge mesela. Ne o avkas? Ne o avkas? Ne ne yani el e, el. Yani bu ne problem ama keçik usta haber bir ne hoşum. Eh yani mesela keçik inki kubartır mı? Gerek kubar bir mesela. Yani betir hoşiyat. Hani yani karım kubar yani. yani hani, e, kubari en uzam mezi çava haber mi en uzam şu an. Eh. Yani mesela hindevukane peşveçüne yani kurmancı edici mesela hindeverene rastici bir kubar haberdin yani ben fehmt ki runuşti hindeverene grantere ahaftına ah var davuk davuk dugere yani le işte hayi soran için mavka peşketiye sorani ne var ki diye o terma runuştiye mesela bejin termi tıbbi heye, termi nizam çi kurmancı kavram kısetkin bilimi, işte de bahsettim. Felsefe mesela. Felsefe, bilim. Sorani felsefeye. Kurmancı yeni onu Amedekari çetkin mesela. Amedekari çetkin ne vicdan be çoğu çıkas diye bir. Hatta civaki deruni demek ki bajo yani. İnşallah inşallah ve ben zamanıma hatta çıkar zamanı bu haber bidin ve zana farkını tespit etki ki hoş kır bu. Zani got bu çe. zamanıma kadar pari pari ra Portugueme, Covareme, e, em dikarin çap bikin. Lê lê xeberdan pir kêm bîye. Rana farkînî bîya diko. E, Rex nekiribû. Li özgür gündemê de ev tiştekî rast e. Portugueme, o kovareme. E, yani ciğeri e, çeyrbe. Nikarin yani yani. E, ama nav da Hele hele em mesela meki nav İstanbul, nav İzmir'e Ankara'yla Trabzon'e öyle Muğla'yla Antalya yani pır pır kene. Mesela müşteri nav... değil. İnku kurmancı kısetkin hene. İnku Türkiye kısetkin jene. Hani insan hene em hebdü bini yakat em Türkiye haber nadın. Çünkü mekat Türkiye haber ne daye. Ev başa. O kine mesela. Atıştaki başa. Eko şagirtin vedi bu mesela bak hareket yani bak e, aktivistin siyasi aktivistin zaman bun. evet. evvelin hani. Hani kejiva ketine artuk diye. hani kejiva çun valat. beş Beşleğinden jituğinin hene. Hmm. Ez vana da benim ev heji çen sal bereji em valibun. Anaji, nohoji. Gavlem haberdin. Em Türkiye kısınakin. Yani ciber kuvveli runuş diye nabeynamete. Hmm. لهند تشتنا هنا كيس الزورة ددم كم كرمانجي خسب جانا أجي دوستم راس دنيرم أجي ميناوي تركي قبل تركيا تجي يعني خوشة شو أنا بكردية تقوشة تركيا تجي خوشة يعني يعني خوش بون تشتا جدا يعني خوش بون شو يعني زايد خبر دا خبر دا باور كه مثلا از ترکی تکارم گلک تشتا بر میسینیم گلکی سربسترش بلکه از بنیسیم چون که تو ببینه بی پر تو که benim çünkü to bevi nevi per Türkiye'nin Türkiye termi her havayı merv Türkiye her tişurun işte Türkiye'de. Mesela cerbandın meni bir kurmancı ben isyandı. Demek ki ez gele ki bebir yermam. Ez tırsam. Ez ketim na koki ki Moko ya mı çirok nifsan diye kurmancı elbes mi nifsan diye. Ana ez tuhadım cerbandın bir isteyin ne karım. Türkiye fikrim. İşte ki acebe. işte kacı Yani من خوانا نهني كواز تركي بنمسيني مو ملات بيجي يا شمان تركي شماجو تركي دمسيني شبر كواز حساسم وملات شيش حتى جمتي از بهم سر كردي بسكنن ونكرم شكي وسابكم لي أقلم تشي تركي دو سالة سي سالة م- من يعني وسا هولدا كو از ننفسينم يقت متشتك ننفسان قالك تشتين بيرامن واز نكرم بنفسينم جبر تشي جبر كو <coughs> از نكرم تركي بنفسينم benim و ولا شيء بو بيتالي يعني gelek jara jimre gotu malpera de kovara da mer de mahajara ki dert ki akas vak e, damane vak gazete yani ji vak konjignimis nine yani levet ali ravan beş malpera ka bu go gelek ser bu khoya ne gire dayı te rekhstin u te hizbiye tişeki serbest yani her havayı tüm nefisi khot karibin bisini mi khos khos becerbinim ما ده سبيكر Anacı destim de çend hebendin jü ekum mene vaşandın eşeri. Cerbandın. Bu kurdi demek ki merif tıkare Yani merif hinki zahmettir. Zahmet. Mesela çima zahmettir. Yani tübbe bir nevi cerbandın çem mine kene kurdiydi. Kurmancı. Yani bir desta teşmart. Kimin yani? Bir kimin? Yani cibirvey keşi tu modelinin mesela gavaz Türkiye bu kuazım gelek kitabın cerbanda men xwandina ê biyanî jî ê tirkî jî çikî ê wergerandina yani en esasî bigire en talih E ku vasala da yani edebiyata modern û cerbandin dertkevin hene hani min vana jî xwendiye ama kurmancî cerbandin pir pirkîm nîne ama bêje yani lib lib hene İca le az mam ve nabeynede. Yani mugo yan ez ejit Türkiye benim senim rahati. Don bikim. E. Yan jî ku Тишти tu şikayet ki gerek tuşi servede bisekini bile kembe bile hecai yani tişte gibi. Cibuçi tamam endin belki behtir edebi fırahtır ezkarım misin ama evşi kadek betki. Ez vinajı bekim kada cerbandini kurdi de ve ve be evşi tişteki miyme. Çünkü ez benim isinim ez parve bekim belki tesir henek kesendin jibiki o evşi benim isinim o پیاسه کی جرباندنی چه بچ جرباندن تشته کی چه و تام هلبسته Yani یعنی کسی کو هلبس زمان هلبسته هست ki mesela evji heye ahenk heyet dedi. Ahenk dedi ya. O pakşane. E karşına bejim merbet <coughs> avji mesela bu Türkiye denemsinin mesela çirokji nevesan diye o behelbes şey dediniz ki şu kovar ama dertti. حتی پاشی ام نو یجیر به اگو اسلق قوارا اسلق اسلق درگیسی به ترکیه به ترکیه هفته نیسانی دا نهی نیسانی دا به دسته مدا کار نویه خبتکاری بی به آرمانش باوری ام درکتن ری درگیا من مگو نبیبی جا من نبکی اسلق مگو اسلق اسلق اسلق درگیسی Ekibe avadı ki. Ekibe meda Cezmi Yersöz'e, Sedat Aslan heye, Küçük İskender heye, Şükrü erbaş heye, o me ekibe meda Yılmaz Odabaşı heye. Henki yine edin ez navivanay biramın Nirgül Mamara rahmetli e, mektubaviye mi stüdyo sal paşiye mi mektubaviye bakın helbestê helbesti me çap kirin nav dergiyê da dergiya me baş e edebiyat edebiyat sanat kültür e, derkebe inşallah e, hele ev kere ama fek em kevxweşin em kevxweşin fakat te bahs kir ya şivan Da go azı bi kurdî binivsînim yani bi tirkî binivsînim rahat rahat rahatî herim ya da ez tiştekî zahmet, ez bi kurdî بنفسينم وزهر مز اد بيجم از راب مز اد بيجم از اد بكردي بنفسينم مش خوا كردي دو پچچ کی نوسان دیه وش نظام چاو نظام گوتیه کی از جبون چاوته نو بنفسينم هل بسته نو وک چاوه منه ایرو ل ایرو روژه درینه مثلا چه کوسا یعنی اه، تبیا ب يعني حتى بيان مثلا دي ممكن يعني ب چند ساعت ده در باز بيه تشخاص كتير كورمانجي تبني ها yani jiyen belli. Ha zede zede. Çıkas cerbini. Çıkas cerbini. Tirki tür nivisandine de müjüldü bi. Na. Bijbo kurdi na. Na na bilim şu kadar ee, rahne ki ev. Mesela hene kes. Ama bir Türkiye. Hene kes şey, ki dibin azne karım kurmancı bu kuyunun benim visinim. Acı var adı bejim ya. On Türkiye der bekiyim bu. Jibo nivisandine o. Kondine. Bekas Türkiye şun kıymetine adın Yani bu vaxtdakı onu qarım jere vaqatin belki belki çen kitabendin bir pir rahat vaktir ki tüyüb xuyni. Leta zahmetin abini. Nafazi ki هنكي وقتي خو وقتيني وهنكي زحمتي بيدا توي سربستر بي هما تو غيرناك يعني غيرناك zehmetî pêde tu yê serbesttir bî ama tu غیره نکی yani yani ناشغله مرم ناشغله من رحنم و أهلا. پیشی اولی نه نه تا تا فکر ام بخور رحنا و نه اکان هرچه نکست şey benim tu şu far, farkiyet abi ki diye az bağırım tüye kurmancı bilmişsin hiç çünkü e, çünkü o yani şahsiyete kabul kırna bindestiye terenine نه yani از قبول خاص كنت ناکن انا استكم توی حتی حتی اون سنا یعنی شکلی که توی ریا خوب سر من هره آویدا کی گوداری که برا باور بکن سری من هره دسته من هرن من به به سالاب کن از سر چند آخو سر انسانیتی خو و کردستانی خو انا بجم کرد کردستانی خو برای اینکه نبه یعنی هرکس کس کردستانی گلی دوی از در جوان برنادم hep kemasi min hene hene kemasi min hene ama derece bernal امی سترانه که اوکی Stranek. کدار بکن ایندیلا indila ev درنleri dansı kiydi be sürpriz be bile e biraz sürpriz be o zaman biraz Evet ki Stranekî sürpriz em ji Ev. wara vekin û em ê sohbeta xwe dîsa souffrance. Pourquoi s'acharner, tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. nuh ger ya bu هی نو نو گرم دوش خو هینو گرم بشم همه دبلکن و şivan مرحبا خیرات Anam Sağ ol, biz sağ ol, e, sağ ol. benim isyandacı bu herkes bir behsi hem hersi me sohbet eki usar ki hem ama bejem nava civak edin hem her yek tu gerek e, şu mesela gerek jara nav civaka çepkirin e, Türk dedi geri o karakter Bele. ilmi de e, Kürt بله Baş بله nast بله ki. بله devliken şu sosyolojiya kurda hem <laughs> bejin doğun sistizmede bu ya paspor Aji şu kafeterya me ya ji her ro تجي نه خونا شاوتينا دليغ خونا شاوتينا اجوال تجي ام ام هر سيجي تشيركوي هلينا <laughs> اه. كينا ادي جبر ویجی هر هر یک بشا خود پسپور <laughs> راست اینی عيني تا جارات حفتات از نشاش بم دستوزا هل بس تكي جدابو نزانم تجبير كدي خدي لكن من من بس تفرعني. جم قناني والله حيران جم قناني يعني ما مسوز دابو راسته جباتك وهاد دقره جار ليه از بيم صحبت اما خورت بيجي بربي Evet, كم مني evet. كاربن نافين البس واه از ولا تخمينتكم جامير از جارا عولا زويم هفد بيننا وسابري من هم هفدي بوم هفدو روش ولی دوی کافه ما هفدو مستم بکی Mel Çavi hep nereye yani? Mel Çavi hep dur, nav Çavi hep dur etti de be. Ya da met istikrarı da derbas bui. Biriye te be kumkate mgotiye kaz lebrim evya kiye. جخوا الاستقلال ناف سدو بينجي حزار كسي جد مبينت سدي سد اف او جبركو وقتك وز دمشمجي جبر نجيمه كرمانجي دفوره Kurmancı da fura. Tenê kurmancı da fura. Baş e. Ji kumê me, ji riya me, ji simlêvên me, ji navlêvên me, ji zimanê me. Ji mib kurtasî kurdî difore lew ma jî ez bawer nakim ku li kolanê me bibîne û texmîn neke Hem kurd hem jî hem zû de bicî ne wisa? اي والله قدرك شي بو چیت کیچنا کی يعني البرنامج ام خوتي كي نهب وكيدن ابدر جيبينجا ابدر كيدار تشنا لما مستد خوش بو چوغي از بريداز تشم بو كردي هنو ته نات بو مشخورا بک تا گوداری تکر بریدا نظام تا گوداری تکر تا گوداری نتکر از الجم خانمه که بوم و باور بکر ما شاء الله ما شاء الله صحبت گرم و خوشی هبو لگل شرابك سور خوارنك خوش يعني نه جباتام گرم و کلیا بو مل ساعت نریکو ساعت هاتیه ور حاصل مجبینا خواه جواتا خو ملور هشت و از هاتم بر هگاز هر جانت رانه كتب امي بردوام بكن هو قرا كتب شي امي مش خدير ام شو بكن تهي ناتو ممشنا سر زمان كردي ناو جیانه دا ما داخوي ما و تقوت ناو پی من دا جی ناو لیوی من دا ناو گوی من دا ناو ریه من دا هر کردی کردی کرمانجی دفوره دفوره کردی شروان کردی لغباته تبدلك خوشي جو يعني تبدلك راحتك بلندي بس بلندي ازيام من نكارش نكار مزيا بي چما چما شما چما چما جبركو قرمانچي قصه ناكي زيدي بله ساعتا تا خوش جانا تا نب کردیه تو دنا جانا دیه نه نه نه نه خو باشی بو ایشه مدل مدل که شو مهمه مدل که چیکه هر برنامه دم رخنت کن ام شروعت کن شیرواکا کردا تی ایرو تی چاوا لهمبر گالگال و گازن و گلی و پیوین مت چاوا خو بگید قرآن هر پیوگ ما گومه گوبسری تا بکوه سر چاوا برavo کردی به kin Şirovet. jivaka kurda. te îro tê çawa li li hember galegal û û gazin û gilî û peyvên me tê çawa xwe bigire Qur'an wê her peyvek me bi gomeyê gupserê te bikeve ser çavan Çavan. bravo Kurdî be ولا خبرê me jî cerê me jî sixêfê me jî jiyana me jî serî heta binî giş bi Kurdiyê Meci şivan ra mu go go yani xaruna merev çeyre merev yani çi merev heve bi Kurdî be Facebookê di wê rojê nîqaşek çêbû derbarê Tirkî nûs û Kurdî nûsan de îca piçekî heval mevalên gelek hevan hene bi rastî jî em dibê qey em hindikin lê ê wek me pirin yên wek me dilê wan ji bo kurdî û kurmancî û kurdistanê davê ji pirin tenê pirsgirêk ew zû zû nikarin hev bibînin em zû zû nikarin xwe bigînin anons bike şiman em hev cîkî Eri, valla wala em bibînin ev tiştek tiştekî hmm. wisa bike em li şehmaranê hevdû bibînin يعني شد بي هرداي مس فيسبوك يم هفد بينن يعني فيسبوك راستيجي تويتر وفيسبوك كجبو ما تشتكي قال لك هيجا ام روجيكي بجيرن ام روجيكي ام ورن او روجيكي توجم مسايد بي صحبتك يم تكارم بكين شهمران مسايد يعني هرداي ام تكارن سر مسايد ام جواك كشوار بجيرن كونغري تيك يا بابا ام كيو كونغري ام نافيش بكين تشزانه نزانم هكا بدلي وبي partiya Berradayên Kurdistanê ne bi beradayîtî be û ne bi serhişkî be û ne bi bêarî be bi rastî jî em ê nikarin tiştekî bikin divê diwarê Kurdî û Kurdistan bûnê de em hinekî serhişk bin tûj bin û beradayî bin yani hestên me bira beradayî bin belê nerîna me bira متش مفهم كلمة يعني تدي- حتا niha e, destilatdarî di destê ew kesên ku dibên em baqil û ciddînin Belê. Heta niha destê wan de bû rişma me destilatdarî destê wan de bû دەستی وان دەبوو ڕشمامە دەسەڵاتایی دەستی وان دەبوو ئەم لێت نەرن بە وان سافی نابێ بە باقلان و بجێ کەسێن جدیەت پارێز سافی نابێت بێ پچێکی ئەم ڕشمێ و ئەم دەسەڵاتداریە ئێدی دێخن دەستێ کەسێن کوشخۆر دەبێن ئەم دینن دە ناف نەنووکێ دەم دەبێژن دین نە ئەو دینێ کو ئەم فام ژخوا پەیپۆریزمە خودم مەگوتە بوو شەوان نەزانم تولێ ڕاستات مەگوتە بوو دینتی ئاستا هەری بلند یا باقلیەیە حتا کو باقل دین نبن نکارن تشتین زانهی تشتین جواکی تشتین لگور دلی هر کسی بینن زمین باقلیا کو ایرو ام دبیجن باقلی بکیدی منای تنیش خور باقل دوی اموی باقلی دین بکن بدینا ام رخصنک دینا رخصنک برادا یا ناوا بکن ناوی ویج ام بکن پارتیار برادایی کردستانی و برا سمبولا مجی يعني چهار پرچه نه استان کردستان کردستان چهار پرچه چهار پرچه و اجی یعنی هر چهار پرچه به یک میو اشاره رابعه جدیش بیست سریع تا بری بری رابعه ما ادر خستبو تو باور نکجی از از رابعه تنه رابعه تنه ما مستدا میرک چارجن یعنی حلاله چارجن مرکیره میرکیره Ne Almanya cihedi. Helal e. E valla İslami duvar da yani. Yani Rabia belki. E kan mesela mi zlamek ki. مثلا ستر خو بیجه ما خو بیجه ما اسلامی تر قبول کن گدارید که بله چهار عبجی نمیره بنی کارم ما تو نکارم وان نکارم ای والله یعنی نکارم یعنی نه خرابه فیزیکی olarak yaş nikarım. O ruhsal olarak şey var. Xob avarım valla. Tu bavarı xob. Xob avarım valla. Bir çar haba. Yani bir çar haba me vantı xındori şebe meşgul cemiyeki evin. <laughs> Şimdi vantı kadengi ona ki. Ne zanım. Yola Onu satkın ku e, e, feministin Kurdistan'ı jî rexistine avab kin. Ebraf ker ev jiyale Dijî Ew jî Rabi'a me xol çar mêra bînin. Ev xo çar mera oyunu Ev xo oyunu بعد جی يعني با. نه آزادی بجي آزادی ليه براستي جي د اسلامي د دبيجي ج ميرا كير تشانج تشارجن حلال نوسا حلال كريه لين افتشتكي تشوتي او بيام يعني دبك منو تا خوش ب لقور دري منو تا ناو دلی ما خوش يعني وقتك كيفاوتي كيف كيف هواي والله جما جما دنگ اوناکی شبان جبنا دلی ما خوش جبو دلی تا شما يا ابو خودي مربيش. كانت تشتكي ناقية بالتفصيل. يعني أسباب ناقية يعني ن- ناقي نتنا جبو جبو جن ناقي جبو منهجي يعني تشكي يا مرف نكاري كسكي جانا خود cihbedi hatta kesekiri tu mesela azbejim keseki tu bidile xwe hem bestki tekiliki despetki jiyanatı serubun dibi ah, kesek ha kesek kesek dikare nivi jiyanat jiyanatı tamami deski çünkü tabeti ev tebirata gerek veca ejel <laughs> kapsek yani veca çar çar kes çava çebe yani kaos terke vero yani ve serobim be jiyana mı yani karabım çişte gittim fikrim yani kev yeki zalamak u yek keşke te bahevdu nu İstanbul yani. Sohbet az zaman despet kir. <laughs> Yine kunomliye böyle ne hoş ve duhazın. Hört e, işte koyu beşeryan bedi. Ekkazi beşim. İşe jinin me gudart kina valla. Jin me gudart kin. Eme rezil rezil bina. Eme behati kin. Gudari nakin. Dibe dibe dibe ka bir şey var. Bejin jiyan dibe kay. Jin. Mer xom mana yani nizanim. Na na be na be. Jiyan xoyi jin ya. E. Ya e. jina jina romantik. Um xo romantik. Jiyana gujin tetine. <laughs> تنر جيانا كو بيجم نعلى لوي جيانا بيبي نعلى دويج يعني اه يعني تشاوت دافيتا ديغارد لي تشاوت دمانيتا ديغارد دي بيجي Az kesek devre şaleme yani az karım herim şikef tada cidden razı beminim yani dibe تقاري بميني والله ش- Ne zaman menajer bandı ama yani تنبه تقاري دستو چهار ساعت ل جيكي بميني تتقاري بكي فيزيكي بفيزيكا خو بدنا خو بدنا اما بفكرة نباور <laughs> بفكرة renk تدامني rengekin ne olsa mervin vana ne Nekari, bini ya. sabra insan için ay belki. والله از تمد بيجم يعني هكا جن تنبي E, ka me be mer jint karın او جي نكارن ترى او جيني كار نا او جيني كار ne karın او شخوا ينكي هو اوت كن اشتا او نبجي خوازم يعني تقارن او خوازم نبجي خوهزدار خو خورد نشان خورد بدن نشان لي بدن باور بك از أو جيني كارن. بيم دوي وارد جن ومير وكب وكذا وكذا يعني او طعمك طعما جياني tu nikare ne jin ne bê nikar xwe ji wê tamê bêpar bihêle ew ez tim dibêjim dixwazim bira dilê xwe bigirin dixwazim dilê xwe negirin dixwazim xwe dixeydînin xwe naxeydînin gazina dikin nakin bi kêfa xwe nin ez tim dibêjim mêrê ku di jiyana wî de jin tu nebe şehvet tu nebe ha miriyê ha mayê tu cudayî tu neyê mamoste te çikî pir xweş got nav helbestê min da erotizme ama wana veşart diye. Çımatı ve dışarı. Çıman veşart diye zani. Can bir. Tişten uhan Kabece çıma. Kabece çıma. An mı goçma. Jiyana me ev kiyem nav civat eden nav dijin nav meda sanki sanki açkiye benim zimi sanki tişiki aybe. Kati beži čeži gunavija. Dživata taki. Dživata man, dživata man bežin İstanbul'e, nav, erkeda. Dostu havalin me yin kurd ya. E me kurdu, e me... E çapkır yani. E çapkır, e denji. Em nav evdu dana beje. Sanki evet işlek bişki. E jime fam nekin. Belki tırsaviye mamosta. Belki dijviya daha zani tercüme ani karimi. E, baş ve belki eveki mekodari tıkıcı belki. Belki. او جي اروتيزم ددم سينا يعني تدري- لتنجي هناك موشي ابو يكي كشكك يابو بكي الفي مقوداري تكه با بكي قوداري تكم اوكي استرابي وجرا تشتي قومي نفر اود يعني نا نا ما قلنا وخونك يقول يعندك. نا نا نبدو او نكن وهبنا قرنجي جي نا نا ونهبنا بلاند جي نا هب ما تجي نكر نا ايوه çağı تسر بس تكار بيش He. Go az erotizm de nefsinim. Ama bizim toplumumuz hazır değil bu. وح Eh. تبغى تشما قربان Hem go çima hazır değil. قرمانجي بيجي Hem go çima Çima ne amade, çima ne hazır. ne amade. Ve go lez ne amade me yani top e, jiyanamın يعني جبو جباتات كردا قلنا عماد Eh, jibuna kırda. Jibuna kırda. Tabii gota çima hayran maya civata kurda de e, de strane mede de kelame mede de ciroke mede de zargotinên mede e, bahra erotizmi heye Ehe. yani وقتی کو مرادی کنه دی بیجه سینمه سینمه ستاره ربه عالمه سری ممکی و خوش بنی واندق دقینه Heh. خوشتر سیب و هرمینه ستاره خودی سینمه yani camir de verdi qala çi dike qala erotizmi Filmek. qala şehveti dike qala qala seksek bi bi <coughs> bi pivan dike qala xoşbun û tambuna jin û jiyanê dike qala tama jinê dike em nikarin veya şxwar bikin e, ayıp ha îro او جانک و جامرین کشخور دویجل ام نوجنن ام مودرنن و ام سوسیالن سوسیالیستن سوسیال جعرن و نزانم چون نزانم چی دروا دکن تو باور بکن دبنشیا گشا ده هی جغو کاش درا بیجم اف حوالی می ام بیجن ای سوسیالیست باشن ام روانا سلاوی خوشوان بشین ام جی سلاوی خوشوان بشین لی برا سوسیالیست بنا خبردن ببن کردیست برم ببن کردیست بله بله برا ببن کردیست او یا ta bashko mamos ta gura spas kështëra kurdis, e dibe yani em, sosyalistim falan ama pişleri dırçın o dibe sosyal tırşikist ha Aynen mesela o ne? Nasıl tırşık yedik? İşte o mesela o ne? Yani benim. Ha, ben tırşık ne neyin nekin? Tırşık zaft vuruşum. تشكيل ديما كوجينا رسانا مجي حزك نروحي ما قشاتي دي كرد كرد بنا كرد بو ترشكي حزناك لي ترشكاكم قال قد باور دكم كاكي مجي نقلاوي ترشكي دك قلاوي ترشكي ناك تبل هفد كرافي كرافي قلاوي دك فرموهم زقو داري دك بلي تيجا تي چه بگو تایا تگو از دخوازم اروتیزم البته من نویسینم لی دورام ام چون ویالی دم هاتن مجبیرا کرم نه نه با از من او که قطه از بیر آکن لیدان میدان خوریه چی بود نه لیدان من نخوریه لیدان بکی نوجیاره دا مشکنجه مشکنجه تا نه نه نه مشکنجه من نکرنه زیاد از نیکی اگو من برکی تجارت تشتاش بیر دکه اهش بیر دکه ما ماست دیگه بگو دیانی از خوازن هلبستین اروتیک بنویسینم لید در دورام جواتام عیب دمینه شرم دمینه دیما جواتام و هلبستین اه کاتی بیجمونا بیجی چه یعنی بکی هزار کسه بن دخوازم بنفسینه دخواز از یک یک جی ازم شو ته د نفسینه زم پرتګال خو نه خوند نه زم مدی م هله شوان نو او از نهاش خو یک نهجی د نفسینم او جی میزه او اروتیزم به هر مجاراوی جی خورتکی لکردستان نه گیهایی و بخود حسه پشتی بخود حسه او تشتين زايندي اي جنسي كو بسري ويرتي كل راستي ليد قومه و dibine bi çavê xwe hinekî jiyanek trajîk lê cî cî mîzah ji tê de heye ez niha di nêvî demim xwedê bê erê piştî çarpên şeş bihêdin ez ê kim îcazorim ser mijarê او جانک و جامری کو شتر عیب دبینن و دبیجن اروتیزم دجواتا ما تنیی و نزان ما افجی جمر دبی ما ام زاری علو ولونن ام قیزا فلان کسی و فلان کسی و نزانم چی باور بک هر تشت دبنهشیه ده دقده دما کو بنهشیه تا پاقش به بله و تدیم بترکی دبیجن بلینچ آلت بلینچ آلت وقتی که بنشیت پاکش به قریجی تی تو نبه گمار تی تو نبه تو هر تشتی با آوایی که راحت و حسان و نورمال تو کاره بین زمین تی تشتکی نه کرم داد اوکی ایجار گل کوال و دوستین که وک تو چوالی راستاتی اجلوان راستات من جمرت بیجن یا çima bi zamanekî wiha yan jî bi şêwazek wiha tu dinivîsînin ez dibêjim heyran ez dema ku van tişta dinivîsînim armancame ne ew ku ez bê edebî û bê ehlaqiyê fêrî civatê bikim civakê bikim û ez civakê bê ehlaq û bê edeb bikim na ez dixwazim bi vê şêwaza xwe bi vê terza xwe bi van nivîsên xwe ew kesên ku hêdî hêdî bi xwe dihisin bi vê terza xwe ew binhişiya wan ew tiştêk du mejiyê wan diderê mejiyê vên tabû ku hişk bûne em hêdî hêdî bişkînin û êdî Bi awayî ki zaneyî, bi awayî ki şareza em binhişiya wan, mentiqa wan, mejiyê wan û kesayeta wan em terbiye bikin, perwerde bikin, xurt bikin. Demek du kesayeta wan, mejiyê wan, binhişiya wan perwerde bikî. Bi awayî ki xweşik tu bi edeb, bi ahlak tu xweşik çê bikî, bawer bikî ev tiştên ku ez û tu an hemqal dikin, ew ê bi wan gelekî normal were. ji ber ku binêşî qirêjê gemariyê demak tu qalavan tişta dike وی دقی وی گاوی هشیوان در سرور لی وقتی که خو ناز بکه جنک جنبونا خو ناز بکه میرک میربونا خو ناز بکه او ام او جنا کو پشتی خو ناز کرو پیو او میرک پشتی خو ناز کرو پیو هر تشتی براحتی بسربستی لی بآوایی کی دهندره سینوره کت تعدیل کسی نکن بجین باور بکه ev tiştekî îro ez tu em wek tav lê nerin ew ê bibe tiştekî ji rêzê tiştekî tav narênin mamoste vekî hanîne danîne pêşiya me evliya taboya em jê tirsan sosyalistên kurd ji tekirdağê silav dişînin ji me re sernavê mistafa dewlemet ji tekirdağê wa dira gudar dikin heva li vê ahlaq ahlaq ji bo ku we êrişî êrişî sosyalistên kurd jikir Was der sosyaliste Kurd? Der <laughs> çimas erişi sosyaliste Kurd. Hayran münekir. Yani tu ayıp avcıla godari kan havale menin dostu. Ayıp godari menin. Yani çima tu. Em jmona Slavya o dişinin. Em Slavya o dişinin. O evkama nibu yani em sosyalizm em zanın. روجا كيش برا ورن الشامران كافي مجوان ترشكي تشيكن اما ترشكي تشيكن برا ورن ترشكا ما خوش يعني خوش ميز انا من البستك كورمان جديد اسكارم بخوينم تبني ده هما تركي ريز كيرنا يعني وقتكم مجبورن اما چه هلبستا کردی پر بکن بنی ده مجبورم ترکیه بزد قین او تشکی بشانکی مجبوری مرم آج دبی یا گلک جرز دبیرم Ya edebi birisi. Edebi birisi. Mamoz'da. Saatat Türkiye köpeği kunağı. Ayıp ya. Meyze şoku şengi. Kirine cilverim nazlım. <laughs> Neyse cilverim nazlım jerbe değilim. Ez ez bu kuyunum veka. مادام وسا ام جملاي جزري هلبستا شوخو شنجن بخوين نظام الزاف جهاز كم قالك كلام تي بخوين مي غوداري بكن لمصطفى دولمان هبار كيما براستي الفيسبوك جارنا ام صحبت جدكن كيفام قال لك جي سكنا ويرتي جي كردايتي ويرتي لی بری سوسیالیست بوناوی ازانم او کردکی باشه کردیست کردیست دور سوسیالیست دور سوسیالیست حیران بلا گش وقت ببن کردیست و دور ببن سوسیالیست ام دیجن چما هون اول سوسیالیستن دور کردیستن يعني مثلا فالتدكن ورخنامه نجبو ين وقت ابون او خناز كان امش كير بيجي او انقول فرمو جانو ام كلبستك غوتاري بكن ام زيدا بيفين نا نا استغفر الله شو خشنجي zühre rengi dilcimin bir dilcimin bir avrin heybet bilingi dilcimin bir dilcimin bir naziki şiirin kalami demdure gerden şemali çiçeka tahini bala dilcimin bir dilcimin bir sur şerini nazenini کشتمو ناکت یقینه وی بچنگالا اوینه دل جمن بر دل جمن روحنیا چاوی ملایه او تجلیا تدایه یاجی احمد دل روایه دل جمن بر دل جمن سعد خوش سعد خوش ساعت خوش بو ملاي جزيري ملاي جزيري الله يجيب بالراستيجي رحمة خدي السربي هجي قوي دما كنت هلبستين كردي دل زماني كردي دلوي استاتيزم و هنرات زماني كردي دنره شهيلة كيف كيفاتتي شهيلة كيف بو اواي تخسر بلنتي زدكي شهيلة كيجي دريتا ديشي جبر روش ايرو دير روشي دي زمان حيفا في زماني كو ايرو كردين ما قيمتي وي نزانن بيخوي ديهلن بيخوي ديهلن دي یعنی شخلوان ریزگان بنر Xo یگران جو کسران قرآن ناموس به طلاق زمانی کردی یین کد بیجن تیرا مناکو ام هستو فکر و نرین و رمانه خود زمان بره بره به طلاق زمانی کردی تیرا فلسفه جدی که تیرا رومانتیزم جدی که تیرا بیلیزم جدی که تیرا زانست جدی که تیرا خودی جدی که تیرا شیطان جدی که تیرا هر کسی هر تشتی دیگه بحر زمانی کردی لی مخابن اف جانک و جامیر هن هنک جانک و جامیرین کدی بیجن خودی گراوی ام نوجنن ام نویسکارن ام هنرمندن ام سیاست مدارن ام روشنبیرن که خلوی زمانی خودی در ناکردن دبیجی تو خوش دبیجی چطور تو دبیجی کس نکاره وره بیجه تو چی سال بیجی نکاره بیجه ویگات کارش کی ساشت پرسه ez dixwazim herî ez kirdim ez çimare Kurdî diaxivim ama dilê min ez tirkî dinivsînim tîviya bêjî çi mamoste ez êvêm çi ez êvêm ez te şermezar û qûneta jî dax dikim yani yani yani te xweş dibêjî mamoste yani ez pirsê min di dersbê e yani tu wala em kurmancîya başı, baş e kurmancîya te têra te به وی کرمانجی خو به وی بنگاه خو تو شش ماه سری خو کرمانجی به شینه تی وک مبه پی وک مبه نویسی امیر شوانا گوته و مگوته و شوان دیامون باوی من و کالی پیرانم اش ج آمد هم قربانا کالو پیله خو بن مگو از ناوچه آمد فارقینه فارقینه جیان وان چارشی وان نانه وان خبردانه وان چیره وان اروتیزم وان سارم کردیه çêrê wan erotîzma wan sarim Kurdî ye ez ji wê mesela E yani ez aka vêga bi Kurdî ez hinkî wera qise dikim ya da işte tiştekî bersiv din li wê maye جوان ما جوان يشتري ما- يعني استهيج سرمياني وان دخوي eh sermiyanê wan اي چما تر سرمياني وان خودي درنا em jî duqa xwazin em ne mamoste em ew dikin Duxayne mamoste. Em duxayne min rexne jî Tê kiriye. sozê bo- bid min bo û Qur'anê şivan. jî kiriye. تي Bo ايشا Qur'anê. سوزي بد Min من soz daye, وشبان min soz min zû da. ها جنوها شون ده Eh, كرو ام نابيجن زماني دني دجمن Perverdenek, ببينن eh, ام نابيجن دجمن ببينن نيار ببينن يانجي خوجي عاجز بكن belê. حمو زمان Hemû خوش ziman xweş. حمو Farsî زمان jî جي xweş, حمو eh. نتوي خور خوش يعني قاسي كو ترك ج- تركي حزكن قاسي كو عربش عربي حزكن فارج فارسي حزكن دفي كرديش كردي حزبكن E peki em ji vê an kev derkevin. Em berin cîkî em ji xwe. Cîkî. انها No no em ji vê derkevin. انا Tamam مش mı? واقع ضحك Eh, دار باخذ ha, دسا بقر <laughs> No no bisek. Ez işteret me deneme bikin deneme ya. me biceribînin. Em biceribînin. Ha. Me biceribînin. Ha. Em yerin cîkî Kürt. Yani li vê Kürt. ريستورانت لو كنت تم طعمه Lokanta beçe Ha. befe. مهرون كافكي Eh. Em ê bi Kurdî ev Bipeyivin. Ev bipeyivin. Em ê tişta bi Kurdî bixwazin. Ev tiştê em dixwazin evî were. ايوه Evî were. Yalnız evê bersivate از و شوانه خو دو هفته ام سر زمان او سر گرینگیا زمین ام پیوین او ام سر به که ماسی او شاشی او براداتیا خو ام پیوین ام برادایتیا ما ام نکارم بکن قم حتا جواکی چما جبر کو بسالانه ام دنابرا چار دولتین دبخویند عجقین ظلمک مزل مهاتی کرن او هاتي كرن و زمان جدبه ما هاتي درخستن زمان لما هاتي هالقطاندن لو ما جي الو ولو احمد محمد رمو رجو ستي عايشين نزان فاتي بكرمانجي نبي بنجبير كربنجي ام نكارن اه، زيادة زيادة باجون سروان جبير كرنن جبركو دركتنن و جیه کو چونه لی جوار بونه در دورک ترکی یان جی در دورک عربی یان جی در دورک فارسی مجبور مانه زمان جبیر کرنن ew kesên ku di nav Kurdî dikeliyanin bijiyanin û bi Kurdî karin bipeyivin bijîn îro çima ji Kurdî bêtir bi Tirkî, bi Erebî, bi Farizî dipeyivin. Em rexna li van kesan dikin. Ew kesên ku ji xwe dibêjin em rewşenbîrin. Tu rewşenbîrê, rewşenbîr pey bi Kurdî newsa. Yani aydin. Em din tu rewşenbîrê. Rewşenbîrê Kurdan divê bi Kurdî ji her Kurdî çêtir zanibe. Baştir zanibe, xweştir zanibe. Tu karî e, her her derkev İngilistanê, her Fransayê, her Almanyayê, her bi rewşenbîrê wan re têkiliyê deyne Rûnê bipey bi civatekê bigerîne. Hela bê Almanya wan, İngilîziya wan, Fransiya wan çawa ye. Ew te di nav İngilîzî, Fransî û Almanya xwe di bifetisînin. Bi zimanekî ew qasî e, Kur. E, Kurdên me ê ku em ji wan bên خودی گرابی روشنبیر نزانن دو هفوکال پی هف ریز بکن ای کو زانبن جی زمان وکاوی نزانن بلا ئێوەێکی کا ئەمێ چاوە ژمار بێ ڕەوشمبیر ئە ڕاستید ورجی ئە زنێکی <laughs> دەنگژم ژبەر و خەماوان نەکردن زوانە خەماوان ترکە دخوازن ئەو دوێ ما ئەس بە کوردی بپەیبم ده کەس پازدە کەسێن بشۆپینە ده کەس پازدە کەسێژ بەفام بکە ده کەس پازدە کەژمر چاپکاخە لێ دەماک ئەس بە ترکی بپەیبم و ترکی خۆ خۆشبینە ترکی بنویسینم ئەوێ بە حەزاران جانک و جامێر بە تایبەتێژی پرانیژی دەردێوان جانکن دخوازن جانک شوان لە چاپکاخن بو وی هاوی جی بیتر ما مثلا سر وی کردی هاوی مرینه مثلا مثلا به ترکی دنویسین مز بدرا و یا بکری لو بیجی از جانت از از ناخو از ناخواز می دفترات بیم تو چه ماره می اما هاش خود بصحبت خو کرمانجیم ده پیبن دفوی نه نه مگوت از اگه بکم مشترم گوت از آنکا به ایجا. ترکی دنویسین مز ناچم با آنکا چپک مپک شما نه یعنی مدربه ایجابیت میو شما خوش شو مدربه işte bravo ne باورم بالا وجه دکشینه انا کرم فیسی والله تی بی انا کرم بر راستی جی تی بی انا کرم خوش یعنی ام خوبی دگیل نه کسین و کف ام خود دگیل نه کسین کو پچه کی دلی وانج بو کردی و کردایتی داویج دلی ام پچه کی دلی وان گرمه که تو زانه tiştekî xweş e feyz jî twitter jî ji bo kurda bi rastî jî tiştekî gelekî qencî hêjayê têkevê lê ji kerema xwe wextê hûn ketênê jî tenê nerîn û fir û ramanê xwe parve bikin wêneyan parve nekin yanî ez bala xwe dimê gelek heval hene wê rojê min çend hebij ji hevaltiya xwe avê tişivan ya bîst û çar saeta li hember kompûterê rûdinên بار دكن بار دكن و بار دكن يعني يا هو هندريت تاكسي جيبوكو بارفا بكين دكشين سريكيل يا عيب يا از مجبور ج ج ج سبيحة طيباري لوي بوزي وي فتشي لوان شعبي وي بق لوان بليه وي وك وك بارستانا بنرم او يجي او كرنا انينا قلتنا اموسان يو Mamus'ta nudemji me gudart ki em silaveki germ jere bişinin Mamus'ta nudemji Mersin'e Nudem e, ee, nas nakimes. E, ee, mamus nudem stranên xweş şetki. Ew xwe bestetî. Rexne mexne tune be. Me rexne ee, kiriye. Ne ne rexne nîne. Rexne ne kiriye. Tenê gotiye ez jî gudar dikim silavek şandiye. Em silavekî germ Mustafa jî gotiye ez Kurdî û Kurdî istim. İnşallah we gelet fêm nekiriye silavek dişîne ji me Serçava. dişine jmere سرچاوا سرچاوا قال لك ام كيف خوش بون لما قداري دك من ايش بقوتا يجار هناك فيسو. روشنبير ونبيسكارين ما هنن بله يم بكردي دي نبيسنا واب يعني بكردي اللي تدي تركي جي جارنا لو تقادا بيجي يجار بالا مليه او كسين كو شواز ونبيسين ما ترسان ترسناق دبينن يعني خطر دبينن ياجي عيب والشرم دبينن نويرن دبنين نبيسين من ياجي فديد كل بنين نبيسين من شيروفيا بنبيسين از بالا خدمي هما قي كتشكك ويني كي بارفدك بيت ترك دا عجبينه وككو ادبيجي اجمل اجمل بلاستر هستا بخنينه کچکی چاقی دبینن کچک را سا خبر دادن یعنی وسا آزادکارن وسا اون ادبیجی Sosyalist و feministin. سوسیالیست و فمینیستن و چاغداش جا چاغباش و پیشواد چونه به میجی خو به دل خو یعنی کچک جی را بجه از آنها که خود بکم و نو استقلال در هرم دی بیجی چی دبه دبه آزادی دبه ده هفته پاشی چی بزانی خود را بگره لوی نرینه زم چاب که فلام که بیوام که پشتیکو کردنا دسته بو پیدا تکلی چه بو کردنا وانگی دسته بو بلند تشتینه که دیوان تشتینه که قناخ و کلنا که تسیری تزیده تهجن شما دورا خود نره كتشي افش ماشي <laughs> شكي بعد ب احلاقيه ما بيف كاسين انا أه. <laughs> او كي تبيرا خبر ده او كي تدنيش قبلنا كم تنكاري بيرا هفالتي بكي أه. كيف هم جيراناي كا شيفرا فيسبوكا خو بدم اه كات سوسياليست بوي كات اش ازادوار بوي نعم بشوي خود يتشن كزي عجيب انترسان ضعف هنا يعني ضعف هنا حتى بكذا نو جيوي يعني بكذا نو دليوي خف كيوي كي يك برامن وجاميرك كده نقاشك دركت جاميرك يكون نازكن فوتوكيشك ناداره فوتوكيشة كي نافداره يعني نافدار از بيش مزنا تخمين دي كم مزنا خود فوتوكيشة- نابي ببيجم ريك يا شغلهم كلهم أري از رو- ناز ناکم تدی از از نابی زیده والله از نابی نابیجم نه، نه، از نابی نابیجم. که بیجم قناوان را نابیجم. از نابی وان نابیجم بری منی من نقاش کیر تو تشتك بار بكربو واي تر صورتي ويني وجدنا ره هاتر ويني ويجي نرنافي نبیش نبيجن او تخمين كل شو جان شبان شفان که تشتگ پار و کربو ومشي مرخ رخ نشيلو فيك من رقیریا گوهای ها قيريا هاي هو قلت مش كدر كات قلت الروجا كي کی می مي کی می پار و کرنه من عجبان رات برخ نیاند که گو افتش بولاو نعم، وقي إيه، يعني <laughs> طب ما تسوي لك ما جبان دي مقو ويلو دردي براكي مع جبان دنا يعني دبي جاما تشقاس كجم آه، او تشتي قلت بارفت كم بعد جمين او قاس جبو مسر بلنداي ما قيدي <laughs> قلت هين روجا كي تهين من ندي تبارفا كرنك مع جبان دي تراد بت شيرو بين تنو بسينه مقوح <laughs> مقو اذن ملو تقل قوني خدمي وشافات يا خو بيت تباش كريم مثلا تباش كريم ساعات تقواش ساعات تقواش ايوه شيزوفرينيك جي هنا شیزوفرنیک اد بیم جواتا من یعنی جواتا من جیان من دا شیزوفرنیک برن ترافستی نه، ترافستی، برای کس خواه کنه کاما کام ام نه چی ما ترافستی نه؟ کام بجه ترافستی چه ترافستی دلی خوب کرد نه نه نه ام زنی چه آره، تراوستی نه نه نه نه ام ام نه نه او نه نه نه چما e, sırı süreyarak netgir jer me tiši netko go qima buara meşiya yeser istiklali. Jo dibe me go dibe ku pişkiri bir de uji me go cinsekin. Yani cinsek ya uji azam. Yani nav hayvana da pensadu pensad pensadu peci dettir celepene. Celepene ku evkin. Jelbir judane. Nana yani vak e, ambejin cinsa seyemin yani. Es yeminim benim famkin. یعنی نورمال میگوین ولی خویست که بلا وسبه چه فرقی یا دا کی و دجی نکارن نکارن قاشی بن حقی یعنی مجید تدبیر تراوستی نب اوی که نی نی تراوستی یعنی وکو یعنی خود گوهرن تدبیه ایش خود تراوستیه که ام پچکی شوان قلا وند که نو ترا وست او خو د خوزایا وند هي دور نابن ترا وست خو وند هي جبر کو جوا گرتی دور قبول ناکی وقتی کو درن کی راحت آزاد ایدی خو اشکره دکن د ناف جوات د ناف جواتك فوضى د كان خو اشكره بكن اشكره بكن جبين سرب يعني نرمك وي قرمك از شاغي مسيرت از بيا زانغه من استيامين از اسطنبول د خوين من حبكي جي نقدان جيبونا تجي وقت من ما تكيجاني دخوت النبيد برا تكيجاني دخوت ساعات تقواش از سيرت از اولي يا كمين سيرت بو دخوان ده Onun karın entegre civaka entegre Türkiye zanigah gibi ana- ام ya. نا ام نا ام نكار Onun anarşist ne yapar? ام انارشي ام انارشيست ما موسته انارشيست جيلكي مي جيلكي مي. جيلكي من ولا جيلكي انارشيست من. ما تشيبونه اول ما انارشي برا نكن قلنا خيدين Kes bila xone gaydine Kes em şu dino mino em haberdir ama bila kes jmene gaydi inşallah. انارشيست ام بتشكي انارشيست بتشكي سوسياليست بتشكي Her dişti بتشكي hendik hendik. بتشكي ليبرالي جياني وسا كرنا Bak salata. بتشكي تراوستين كرنا ها يعني جياني وسا ام كرنا بتشكي تراوستين يانا ولا بنجم كوكيدا شلون هر مريد هي هر مريد هي لا لا شو يعني بتراوي نبدا الاوكي يعني Xudi dili yani az bu فكره bu travestina benim yakse dure yani az zanım yani. Ya. Her meri de et bir şey ama. حوالك متجارك المر تشقوت صاني اسوي مش خرب هبرن يعني هفالان هفالك جن شمرقو قو مدخوست بيسكسوال به موست Her gün mü بيجا Yani hem meri hem يعني e, hasten jino هم هستين جن وهستين مير بير tevliye ve. هم قارب ميرار هم قارب Tenigo az şu tera xo tevliye. زمان كردستان يا بيجا بي وي بوغو والله نكت تجمر بيجيش خود مذهبه من درخصة بمدتني يعني تشتك قد مذهبه وازر رقم شخوان نمم كون بلي كم ام بعضهم قول سيرتي بيسيكشوال ما قول بيسيكشوال بيسيكشوال نا نعم، تي هيسناكي نزل ما هيسكي نجنا نعم. هيسكي ازبم اولي بلو ناهم نعم، بالجنار هم مرار هقر هبالكي تراوست ببور إيه. هبالكي نيرومي قارب ما آه، بكي زلال بكي زلال بكي باش كيف خوش بمن لي قاسي كو زانم قاسي قدم سري سليم بدمايه مجي خواند بو ميتة هم بدا بالجنار هم هم بالميرار مرارة راستا خبرات ما مستعني وقت تبجي وكين وقت از سيرتي من دخوان تقول يا ناف فودان او كده نكرا خو در خولي مسيرتي دخوانيم هوا كيمني كشكه بود تام ناوي از نادم چاقت ناوي او ام كنا نابي ام ام ام نابا ناوا نادم نادم يعني نيرومي وصاغو بو دوال شرط. خلد شرط نانا كچك بو كتشك بو كچكار بود لزبيان بو جيرا تقول لزبيان ها لزبيان بو و تدي هاد دورا مدى تابي بإنسانية بيواجه مجي فهم كر ما مستين كي ناف هستياري مدى يعني مساد مجي altıncı يج بكردي حسا ششمين ششمين. اه حسا ششمين ما اه مستين حفته مين جمر هيت نانا ايه مش ششمين هي حتى حتى حشتا مين جارنا آه، آه. ده من او كر قوتا و درخص قوتا از بيامه Lezbiyana yani ez Ez lezbiyenim. lezbiyenim. Eh, gu ez lezbiyenim. Dora min nekevin. Kabı sekine, kabı sekine. Na, dola gidiyorum. Na, çuç- na, na, ez dola gidiyorum. Keşkek ye bu. Keşkek ye bu. Ez ona ka bugün bir itiraf bugün şey. Ha. Ez Xwe aşık bikur bum. verim. Ez aşık bum. Da dilgirte. Evindar bum. از وی سالین دار این داری وی ال لزبیان بو بو یا نه نه نه ایدن ایدن ایدن بو او یا لزبیان او جی دورا وی دکات او دست من او کر چو ویش دست اه اه لزبیان قبول بو بتقایل نبو یعنی او یا ادبیجم خاپان ادبیجم خاپان نه خو ات دل خسته بو او جی لزبیان بو ادبه وقتی کنه لزبیان با کاری ویل جمع لزبیان چه بو حیران چهار ساعت باری بو چکولاتا مقلاتا دا کیو دستی ویدیو او نه کاری چکولاتا او او کاری کاری چکولاتا نیمه کاری هم میتنی او اتشتکی یعنی او کی تا گوت ام نف فودا شوار هر دیتنن هر دو جهت دیوان یک هر بیجی فیو داری yani işte bu saat des yani nafsın şey stranın da da çi stran ama da kirne işe stranı ki guder bakın kıy vallahi ne zanım kaki can straneke çirengî ji ber ku godarên me e, dibe ku car caran nebawerim ji sohbeta me aciz bibin lê dîsa jî ihtimalek heye bixwazin ji xwe li stranekê jî godarî bikin stranek em dikarin li gor e, şeva me li gor sohbeta me ez bêm stranekê zindî ez ê bê بكيب شد به از يكيب خواز ابي جمت هبه حق خدهر سترانينك شو يوتيوب هات بو قد خير جوان حاجه دوري هي يعني دوري هي والله اي والله دوري حق نخو دوری ام جبو تفکن سوسترانه کدن جیل جبوم و جبو خانمین مه چند خانمی یعنی بو خانم از بیم خانمی می چما شاش فهم دکه او حوالی جن یعنی جبو حوالی جن از جبو خانم جبو حوالی جن از دشین نه خو از از دوری بکم و پشت دوری جی کامکاران کبوکم کبوکم خوشه ازم خوشه سرانه که خریته یعنی کم کردن گله که خوش بود لی وان بی پلی داوی من زیده چیکا خوابیت سر چه کوم با کومک نابی هبو رقص چی؟ راستاق راستاق راستاق چیه مامسته ها راستاق او جی ارباني او جي کلا گلكي سركفتي راستيجي ارباني دخن ايمانا هنر دچکینن یعنی هست لبر راستاق اه، دنن هف او قاسیت بیش دماغ او راستاق بكوم لی دخن او هستي مروف تجاوزي اه، هف دكن روجكينا از اه، راستاق چی بکیم Vega me duri gudar bikin. Duri. Yani jibo şey jibo e, jibo jinin havalin jin. <laughs> havalin jin. Jibo havalin şevin jibo şevin tamam. şehvet. Kamkaran kevokum ji jibo Kurdistan <laughs> Kurdistan bul u saran تو شری خواه نابیم ناسیارو دوستو یار خواه رول هر نایاد کم نامو یابو نابیم چه جوان الكيوفون بكريه القراي خبرت انا مبكريه لا ترسل ازي مبسا چکر پیشو بسا میوانیم پیشو مهمه و دبلیکن هنه برزین کینه میوانیتی جداج هنه دبلیکن کلوگری ام بیجیم پیشنگی دوخی سستیزمی و پیشو مهمه ام بیجیم Diyarbakır'ya o Kırıkhenve'de giş nast ki paspor ve serve meseleye Ulvede üniversite şit koyun işkore. Üniversite çende aynı zanımıydı. Çende üniversite. yemine. Huş bir kiri. Te besa civana joker. Te go. Civana تقول هندر نادا زبینم وک جوان زور دنه خو او کو دنگی خو بکم وک جوان هکا کپسز بیجم حتی کی زمانی من اک دبازی بیجم ماموستا بلی کوش بیر بکم اک بود ماموستا آریکاریا بکه اه تری کرمانجیا می کی زده وکا تنینه تا اک بکه یعنی باش دوره شوانت جوره از دبینم مثلا لپارکه دبینم بر قالدرمه دبینم او ناو مکانکی یا جیکی رستورانتی داد بینم یا جی داد بینم <coughs> وقت جوان حاجه خود کن زور دن خو خو زور دکن خو او دکن فلان دکن بیوان دکن یعنی او چیه دنگی خو اه. یعنی تو بینه ترزاوانه دخوازم خو بشه یعنی بشو مع موس الوی بنا یونانی باتانا چپ بترکی ما او اغلم سنولي يو <laughs> دقیق پرشش جوان حز دکن اه، تمام جوان برش كمان او كي غواب مرا بخوزاي بخوزاي دنجي و شي رنگ بي بلا او دنگ بي يعني شو زور بده انسانك زور بده يعني دكبه ولي يعني دكبه ولي او نه دنجي يعني زور دي خو سودش هم سينانك ورقرن Süt tişteki hoşe yani hatta gelek kes südi civana jo girtineci yani herkes gelek sıran bejini yani. Tabii yani belki hinek bir yani şkore Okmina verditiye, kefa jiratiye. Hatta gerek e, hünermen denedi. Ben yani despeke me civan gudardık. Gerek es bandora civan damam. De, hatta am tarzı xo e, rengi xo Yani ev normal Le henekene e, diben xo ez civana jo taklit kim. Eku e dibeji jene yani. Mesela bak e. e, havalekte cemme ödübe yani az bak civana jo kim. Hatta yani hatta jeti akhaftına akba dayı Mina Civana Abrasti Civan'ın hica. Əskiriyə Civana Civan vallahi öyrəş bugün. Ya Civan Hacu yani yeki yekici goti Civana Civan. Yani dengemiş dişmin li e, az az dibim yamıp xo kurmancam dişbi. Axaftına mı dişbi belki şu ekeniz hanım. Az proje bandura Civana Civan mamma. Eko beje ne mamma? Müzika modern. Az bejim de jan roni jidi beje Ercan Bingo ji beje gerek kes beje. يعني شو انت شغلت دبي شغلت دبيجي Bebim ne biçim sıranevi beje. يعني ناف دلي تلم مرف شغل بسترون ترجي فهمت كيك بدل دبيجي تقول Az xona dijdinim ha o nine. strana dibêjine wisa şivan. Tabii Evet. tabii. Car bicar Şo dibêjim. mehem strana nabêjin. Em Tenê bandorek çawa ya ciwan li me çêbûye dema ku em dildar dibin. Em Erî. dixanimekê şevek taybet û derbas dikin. Em Tahta stranî tapaş vê mamosta. godarî Eh. dikin. Hayır disa hanım ketin devrede. Şarap û şerbet Rastî û ji dengê bêjin ciwan jiyan nabe yani, ha? Ne wisa? شو مع ماجي دياربكر بر شرابي دخور بس تو شخص على شرابي دخور شو Çima tu rojekê naşînî pê min ma. Carekê min jî bikim mêvan. Kan ve de rojeki şarap bakın. Ama هم بخون Li vir em Bu me haber jibdin sohbet Evet. jikin. vir. Az eci stran bejim sos. الصوص O az besteki xo bejim. Yani az bu gelek eji bana jot kim jiber çi jiber ku müzika modern bi Kurdi her zede eku medaya haskirin agrejiyam falan dengi azadi vana jimin haskir. Dengi azadi mizaf kudart kir. Ama tikes baqasi jwana jo tesir ilmek neki. جوان عجو جبر کو رخي ديفا جي امر في هيفن من ناس يتكر يعني أخ اخفتنا مالبات يجي وصاير نكو جمانا جو دنگي خوصات كي Hayran. يعني كورمانجيا توري وليه يعني رخي دي ام يجي وصا خبر دي شيرينه دكشينه ما مست مثلا شغل خبر ده مرو قدرت كردي Ew serxet û binxet yên her du hêlê nêzîkî e, hesin. Hem binxet hem jî serxet. Kurdiya wan gelekî paqij maye. زلاله Zêde dagirkeran tesîr wan negiriye. وتشتك دي سلام، جاي مثلا سلام. تكيلي تكيلي دوم كريه ام دبين mesela gelek jara kaçakçı Beli diye kaçakçı buraya diye. kaçakçı bu Beli, şekilde beli, ki beli, beli. Dağnistan ne var şey bu ye. Ne ku entegreyi civaka Türkiye bu ne. Hı. Civaka Kurdi he dom kiriye. Jiber ku germe germ tekili Rastı, de dome. Şu kiş mervin hevin yani in hevin Mervin Mervin tabi. yan e, xalu xwarzinin ya <coughs> psmam u psmam e, hinek li wê hêlê man hinek derbasî vê hêlê bûne lê e, ciwan em kes nikare bêjin tesîl me nekirî ciwan bi rastî jî e, her ciwanî her xortî مجی گوداری اه، کرد ما ما مستم گوداری مجی کرد. گودار کرد û مجی muzîka ام xwe جی xweş چون heye. موزیکا ویجی خوشه و کلامی ویجی کورن کلامی ویجی کورن Ma, بفهمن lê e, bi rastî jî dema ku tu li ciwan yan jî tu hinekî din tu paş te dihere tu demal muzîka kurdî tu difikir û tu muzîka kurdî ya berê û ya neha tu diber hev بله biçekî e, muzîka kurdî kêm kiriye yan jî afrînerî nemaye hilbirandin از کارم رخنه کی شخوا مجي رخنا المزيكا اما ام تشكي ازي اك بكم ديرك ازي نافجي اكو نافجي بده ازي نافجي بده كيف ام جرنات ازي جي بشتكريه بدم تا مازو بده كنت المركزي وري ما برا غفاس خب بك تشتكي ستران يعني تشتاك ناكا هولي بينج حبتين باي هفدو بينج حب شاش حب يكي على بانات غير لید خه yek zirnê dixe اه، یک زرنه دخه یک جیز بشه ها ها ها فلان بیوا hayır ev çiye ha ha Kena seri Siga xwe jî kildikin yana. Awakit ke Qeydilane Ev ki digre. dejine Ev ki hoş dejine Mele hoş dejine Dilana ruhayı abne. E Na, na, ortada Dilara, da aynen, e, Diyarbakır. tavejin erdi u. Nana هنا يعني تفكيت باش حرمتا ماش حرمتا برا خو فاس بك يعني اسطنبول برا خو فاس بك برا فهم اكو نكن يعني اذ بيم يعني اذ يكي قودار بم اذ وان قودار ناكم شيفان اذ وان قودار ناكم دبي يعني هركز نيرنا خب بيجي لي بشتي كو بشتي كو نتشما جكولاني جي استقلال باركر هين نجيم بنتشمي نبويه بشتي كو جكولاني باركر وتشو آن حال کوی نزن اجین زان نه چما نه نه اجین چما مرو نزانی بو چی بو مسئله چی بو جوی ده بارکر او جی هنک دبن کرینه دانه هنک دبن یعنی شکلکی خودی و ده فروتیه و او دایه چی بیجین تضمینات دایه Roja 5 milyar daha ya. Herkes işte gideceği. Le az benim o der AP Musa şu girdi bu. AP Musa. Yani ya eskarın bejim saya AP Musa avkasal ve deman çimat çima ciber ku deh sağla ez ne kadar etmem biz sal penci sal hatta kadere kişi kontrat şekeri yapıyor Musa. Yani goti önünü karma şüphede derken, Kontrat şekeri ciberveke tazminat sandına şüphede. Kontrat ne kadiyayı hodeve de yan hostiyet bedi kese gidin. Belki kireki bu hatır ne zannedin çağla. O az bavarım ev kıtaya tazminat daya şüphede derketine. Tişteku az zannım zanım eve. Lehene kez bejin lüvede kirene da نظام چاوا چی هرکس هرکس تقلیت کی دبیجن پره دزیفری او قاسی پره هبو <coughs> او قاسی لتشتیم برادای پره دهات خرج کردن نکاری بون ciyekî wek neçemê li vir bigirtana min carekê neçeme vala jî nedmaye nava hefteyê dawî hefteyê nivîsek jî nivîsî carekê li ser barkirina wê ji ber ku ev derbûbû wek sembolekê sembolekî kîjan kir dahat pir mühim bû diçû yanî kir dahat taxsîmê îstiklalê diçû yanî du karsaziyên kurd sê karsaziyên kurd nikarî bûn bahatana baha bigotana mê vê apartmanê vê avayê ji kurdan re bikirin û em ê diyarî wan bikin bira heta hetayê ev derneçeme be Net زانی کاریبون نتنه کرینا و دی بو مثلا کاریبو اوقصال نه چه مت کاریبو پره کی شخره فقطینه بس نش پره نکوجی کو قزش نه پره تونه به پره وان هي چوا پره تونه گهنeden yani peşreci poşman bun gotineme binay binayete gidineme bus pere ki nakit şirket teslimede ama konser monser açık hatta Ali Jibo Ali Karidi cara yani sağlayıcı ara ki Ali Yedi Kule acı çümüş ko meci Ali Karidde ya bak malbat meci kış. Bele. Bilet mesnad em çün konsere ki ne hoş bu rasti beji Kerem Gerden Zeni bebe hatta cari ki amel matlut icatı bu konsere ki de acı hoş bu. Leğenden yani eko me gelek jara gudar kiri edi em Aç. acine Aç. yani Dengi wan jina xoşe. Bere yanlış fahmedin. Kesin ku- Dengi wan egun akıl. ب- ب- نعجب ب- بالناس. le insan heyecan jene E jaji hene em nabejin. insan heyecan jene lwedi ب- بالطلاق نش بردای سازی و جنه. پارتی و باشه. ریخستنین کرد به گلک سترانبیجی که رو ام جوان بیجن سترانبیج هگه پشتا خو ندم پککی و بدپی و سازی و ری- اه، چکین کرد اه، باور بکه ده کسی نر لوان گوداری نکه Godari nakin. evveli hene گلک rasta سترانبیج هنه بخیرا پارتی و پارتی، ریخستن اه، propaganda u okey دهرن تنه جبو سایان شبه وان وقت ستران بيج تين قبول كرن ودهر لوان قداري دكن از بخوا از روان دنرم ام از دلیم دیش يعني او قاسي چاندك مي دولمند موزيكك مي خورد بنگهك ام خودي بنگهك و تو آن هاد نر او کسین کو ایرو موزیک دکن ستران بیجن تنیج سرمیین دخون تنیج سرمیان دخون yani تیرو برا خود یکی وک کرم کردن زری سالی هفته ده کما وطن واقع Afrineri nine zan Afrineri gerek jara kim? az dinerim eko müzik etkin mesela e ju az na bejim falan rih Ehm, okey Tedi bir hava şivan amçı bikin. Yani tişteki çava. Stran hazır tkin aynı stranede havalek hatta belki gudar jitki. Bra godar. Evet tahmin jibi ki kwaz bas avit kim. Jiber ku hat jemin go şivan me ev stran çekiri kaç çavay. Nava stranede dibi Aka Medya, Utkeve, Mezopotamya. Yani seçer gotun aynı dere. Kurdistan heye, Medya heye, Ukhaka Mezopotamya. Aynı stranede ha. Nave şehida hildedi. U pere dertkevi nava stranede işte gidin aşkı bas. Yani pirtevleve. Yani kaosa ki nava stranede. Müşer kot. Mugbara yani havcenine havcenine jiboku tübbü beyji gotina barbike strani. Ji bo ku tu bêjim medya te zor daye te xisê hevokê de. Ji bo ku tu navê şeyî da hil bidî te navê wa ji bo ku rêz bikî te daniye ne ku lê hatine. E guas çi bikim şivan? Sazê tixis ji xwe Cemil. Me gola gerek tu helbesta bixwînî. Yani kesê ku müzikê mijûl bibe gerek pey gotin gotin jere ne ku gotin lehev bînî û hev. Ahenk. Gotinê de ahenk heynîne. Makam heynine. Ev premium ev go yani müzik jen. Bas bu müziki hinki kat müjül nedbum. Yani çava müjül nedbum. Mko avk netkir yani müziko az e, avkek amurek ile nakhım. Erbane ev albane peve nine. Az nikarım bekim. Yani ancak az çok arman edinler. جبر كم تقول على انسترومانك اتل يعني ام بيجم ابتل هبي ازي ببيجم نبي از نابيجم Orkestra ya. Çavardı bir. طيب اربان اربان تشتك تايبته No, no, qasaz. تايبته Qasajinde ya tiji. يتم اكورديون يعني O piçeki moral bir değil. هب Ya ayıp. تفهمنا كده Şaştiyamız. ليه مجوز اكورديون مشوار ستاندي اكورديون وقت نابين مز وقت وقت ببينم از هرم كورسا اكورديون اكورديون هم ببم از دست بموزيكي ciddi ciddi az li stranim kuhne yani ekume bestekirne gelek işi e, hani mesela merv dibeci e, az gelek işi stranin civana cu tikim u dibecim jim li tarzamın uya ya civana cu müzik ede levnaki yani ez minavi jinaki şaş gibi bu hafta peşeme sözeke bistinin Kerem şarabe o müzik e tamam müzik كيسي من كيسي من هاي هذه الشرابي وين شرابك طيبتها نو طيبت انا تمام شرابي يعني شرابي ميرديني والله ما شيري كل قوي هذا ابي ما مستت الشرابي وين هذه بغداد وين واو تشوف توجي مزابينه مزابينه بانير مانير اري شراب بانير خوش يبي اري تمام تمام سر شاب ونان نان جبسين يا بيده بيده مرسين Kombine mi çekilmedi? Emiş kuan çekmek. Kapsen açmış şaş gibicim. jim. Beste. Beste. Ve emi hanım hatun düdü jikarın verin yani beştari civata mı? Ee, ya o hanım hatun şey var ya yani o rakkasi bikir yani Na dansöz na bikir اوجي az sıfıra تكر اوج تكر ناف جواتا ما مشخور صحبت بكن والشراب ابي هبه Kudeniz sohbeti Hanım abi. o karbi ragri sanırım yani ye وقت taliye de şuru mertan lekşiydi başa نا جني وقت ما برداي جني ana ana. وقت ما شیوان یعنی ام نابجن بلا زوری ور گدلی وان هب و نزیکی ایوان در دورابن جی کارن نوانه ما که جنکی وانی هبی بلا وری نه جنه خودش ترازی ما چه تو سه چه چی کار ورن یا برا چهار ورن چهار چی ورن یا بلا میتینگ چکن تمام اما کیف ورن چی کار ورن یعنی برا ورن دلی ما دلی ما لزبیان چی کار ورن برا نیرو میجت کار ورن ماشاءالله دریه ما وکریه دریه ما وکریه ورن ما جی وکریه دریه ما جی وکریه ما ماست من از بقدینم کام سعده بکن شبان شبان كلامك بس تكرم است وساق باش گوب ما ماست ایکو یعنی اویا من گو اوی گوم لی او سپریز بگه پیشه رو جه آلبوم آلبوم یعنی از نه خوازم ببه جیبر چی چی اصلا نبیجه نه تشتک نبیجه یعنی حتی کو نبیجه و مثلا از شاو بيجي مثلا حتى او هيك درنكي ونبجي كيرناي كتو kine vse. Hmm, yani az usat fikirim yani strani mene ama az şavat kim ez bim kesin kas karbim pere bıxabitim servis strani. Gerek ez van haber bidim. Çünkü hatta ko albüm derine ki tiştek şeyine bir Mervini karebeji ez strana kim. da gozari ne kiriye. Merak. Dengi nana hoş. Dengi vi zelale. Meraka mebra hatta hafta peşi. Ebra hafta peşi devam bıkır. Hayır haftaya peş belki. Napa me chitarista que vive. Ele é guitarrista gibi bir gitar ne yapıyor? Ama Cevo ya var ne Cevo Johnny Mergi ya. Karın başları ya. Navaki çağırlıya kız bir navdele obrale ya. Tamam Cevo başa. Cevo geveriye. Yani e, em eh, karın bu çağır. Ez tuji em helbesta bukuynin. Eh em helbesta em karın helbesta. Pişiyor tu kurbancı bukuynin gerek. Eh di kurdi kurdi bu akım. Yani teki kadar. Teki Kürdistan'da bu cemmin. همش نبض بنين هي بامن انا زعب كم آه. شخد جبطة مد تركي اه قدخي فني كرمانجي آه. يعني قدخل ام بيجن نينا <laughs> لي ام دلي اخي نينا ولا قدخي ديمقراطي ازغل نا ولا ازنا كنا ديمقراطي جبطة ما ديمقراطي تني جبو جبو وقت مجار بو زمان وكرمانجي ديمقراطي تني نكو ام قارن خل درب تركي جبي آه، حمد الله حمد الله صباك قلت يا زيج ورم بلا ورا برا كوم كوم ورا ورن ورن ورن عملوا <laughs> آه، <laughs> <laughs> آه، آه، بندا ورن ورن تيكا بقميونا ورن قولي او كوفا شيما ام من تيك بكر مير تراوستي بيسكسوال اسكسوال فمينيست فمينيست لسبيان جيري برا ورن برا ورن لو جينا كرة باقشة هذا كيف ترسم حتى في الشام براجي امير hocaki miting çekin. Ne mitingi gazdik. Allah'ın ekle bozulur. Miting çekin. Kazlı çeşme. Şahmaran evi mitingi çekin. Şahmaran evi karın sohbet çekin. Sohbet çekin. ام كنكي تشيكين قالوا ام نكار صحبتك وان اموري خو ببن الور ام ام ام برنامه çekirin. برنامه بونا اوكي نعم. ام تكانت تشتكي في رنجي تشيكين يعني بلا ويروجي yani eskarım soza veki bedim cihaza kaydedeceğim ya radyoyu başı. Beni. Ez irajım u ame civakeki hoş çekin. Ee, yani olsa mansak ya grover. Fıda herkes evde binin. Ya ciziki evde olsa befetli. Ee, ame tişeki bir rengi çekin nava salon ede. U sohbet sohbeteki çekin. Ame sohbet işi kaydetkin. Sohbet yani. Karım bir şekilde işi çekin. Çimam kaydetkin. Yani gava <laughs> Persbekin eme mesela bak mikrofon eme cihaza kaydık karbin. Sonra cifaten me dama kutu amurak kaydı. Öyle bir bername digi avuk dibe. Dagiş dibe. Dagiş dibe. Lerizin ha gerek heyecan edici. Heyecan digire dibeji gelo az çi bebejim. Ev tişte gudum meji. Tansiyon avat keve. Gişdarı. Gişdarı. Ererim. Kalem bahsa çiro katkır bremen dengeyi guaz yakı bakım bakım kaydı. چاقی اما بل بشکوکی که بشکو که کرمدی گو سکنی گو کریم یا بگرب چیه بگرب چیه هستیم الهف گریا گرت بعد او کر بسا چیرو که گو کر بسا کردستان کر بسا کردتیه کر بحثا ظلمه کرد بحثا زرداری کرد بحثا قتیاما کرد مله کاله من مله مله سیرش مله جی ظالم اه، نا نا کاله من اگ بود کاکی دنه ظالم بود نا نا یا اون چیش مله یاد خوازد نا نا ولا کاله من چیرو کیش مله کاله من من چیرو کنگلری خود سیده و مله همی چیرو اه اوی اه، تناس کریه اون يا باس كسر وهي بلكي جبر لا لا ملا ولا بيد دوخين هناك دقرن Kalemi- sermaye belki jiber. Na na mele. Wala Bê doxîn hinek digerin. Avkaz mele. Çıma belki Mamo abdest. strateji ya Bastı bastı teve kele ditiye. Na yani یا پیوا خودش بیر نکه اه. جاره که لطاخامه تی هر بمیزه اه. هر از بردمان بدیم کنزلم کنزلم هد کن میزه سورو مرو یا اولاوی گودرد که یا اولاوی که چکی رو نرو نچه نه نه کام نشکنه کام باس نری گودار ما اوی که ما گودار دکن تشک کسان ام ما موسته تشتی تشت نتش در تقه ورده او بده او بده کلیل که جبو افدانا کلیل که جو جبو افدانا کلیل که زدن هات بابا میزان بهات ازی کرده میزه جبو خو تدید Meyze jibo xo tesakinan. Tadit teçava kapant. Na. Meyze go çe mizi tepedi kırtırını Ne mi fedi nekir ez ne çumize şuman. Xo Teşkü dergaz şuman. Teşkü dergaz. Tedی شما بری کالم بست که تدی یا قید تد گو ماموستا جی گو چاقی دست بشکو کید کی بیر بشکو ترسد به عجبا هر کو چاو و فلان بیوان تا دید ما دیس اوکر پاشی او دس چیرو کو یو کر ما دیسا دس پیکر لانی ما دیسا دس پیکر ما او فهم نکر او اوکر کر بو اصلا کی ما وک آرشیون يعني به بفعمن Ya या बरे जीवाक गेले की जीवाका कुर्दा उ जीवाका तिरका हिंकी शब्द उ जुदान सने yani बरे दजीवियान mal mazın habun जबरे की चिरोक परन yani nav Türkiye'de avukasını mesela kalki havale me Türk naveji yani var mesela kalki mi basın ne hayal ücretine le eme giş ki jazilami bir girip dibece kalkemin bak çirok peşi. Yani le çirok dedi acaba arşiv kerim bir e, miyim? Arşiv kerim önemli. Le نان نویس ناکن نویس ناکن چاقی نویس ناکن هند داده به دنگی وان دمینه تخیر آتی ما موسته تچوت سلام علیکم السلام رحمت الله برکاتو اش خود یزیدی من اش خود یزیدی اه نه یزیدی نی نه یزیدی ترک تو بیش ازیتی بسم اول گوشی زنی ما موسته یزیدی دیدم بیرا از مسلمانم هیر از خریستیانم هیر دینم تنه مثلا توی مدنه تشتکن Și on jigota ez falan, mu mugota na, mugo peşi. Hani kes işaret edin. Ve on zamanı var zede tuje One erişa travesti acı binin, one erişa feminist acı binin. E bravo, öyle, öyle, öyle denizsin yani. Gelin. Gelin abi. Gel. Pişo, aga pişor diye bunu ya mümkün azayım gotan çe pişo. Madem usam naveki şervaniye koypkin. Türkiye mesela. Az Rustami zalim. Az pişo. Halefi. Şıkır içi Halefe botiye. Halefe şuvi. Ha, şuvi, Az miya khod itiye. Çiye. Sparta kurt. Spartak Kürt. Oo şma. Bela varın meca. Ya bra var. Bela varın Hoş ne meşhur başine. yapın ki. کی برخ کی برانه Ki berga ki berana. یا bana Feministi eğer wala erişime bikin ez denge gonakim. Ke ez ez denge Tüyeci beji gonakim. yaşasın halkların kardeşliği. Ez bejim zayıf bejim çi. Hepimiz Mesela kardeşiz. Mesela hayatın peş. E, evet. Ahlaka civaki hunkuratken. Evet. Ama o şermezarnakken ama o bükücün. Evet. Adına hers buna. Tamam. Tu içi beji. Ez benim yani çizani. Yani balkon konuşması bir kem. Hatta siz balkon konuşmaz değil. Balkon imece tam sıkak dibine. Esfamlakin Mehmet çiz matuşik. Ez matuşik. Mehmet çikine go. Tu beji yaşasın hakların kardeşliği. Evet. Ez beji hakların kardeşliği yaşasın. Tu içi beji. Ez dedim. Jibili Türk'a beji bratya gelan et اوجي دبا اوجي فكره دبا دبا mamoste. Le mişte ev gotin evine tkiriya. Ki can gotin. Hakların kardeşliği mi? Eri mit got tübeci yan merin yan Diyarbakır. <laughs> yani ana katedi ez gencim e, mamosten ki ihtiyar biye rivici sepi biye dili biye dilim bitir ezerim. He vaktim heye ez bejim hakların kardeşliği. Çok ezatim emre mamoste. هذا بيجي مونا قولي بشوفه تكا تكا لمونا تكا تكا لمونا gelin lan. هر هر Vara vara. Röben nikarere lao ya tebe takıcı kod. Hare ya o No. anlamatı bile. Ya taşları evi godari diken biz yani anka havale meg meg godari diken kabes tekrar Ma mamosta öjü öjü No, no. ببینیم خرطوم No, vardı gerek derune. Havale meg mamosta. Havale meg godari diken mamosta. Kad یعنی ای که من گوداریت که چه ساعتن از ناش چی مکی ما وارد نزانه میزات تی وقتی تا میزامن اما وگا میزامن نه موسى اشكال نوتش يعني بنك ملا بنك بدي بدي بنك يددن وأوتشي يعني لا لا بالكاميرا مدكشين لا ما يعني هاجر تسانك بالكاميرا مدكشين شرم دكم كان خلطة بيبينا اي اي يا قبس كنم هیجانی دو دیسه خو چه علاقه یه جنی زنم اصلا تری نقاشخانه فیلمک بکشینه ez navê xestaxanê nabêjin bira ew nebe bronşî jî ji cigera bronşî jî gurçik gurçik li li gurçik ew dike here fîlmekî bikişîne ez zanim e beşa tipê nîne ama bija wek tipê ye tedawî em navê xestaxanê nabêjim tamam بدلیوی چوا داویج نه نه اوکا قولی اوکا برونشیته وی که من برونشیته اگه اگه کرونیک داشمیش ببه گرام ببه نباشه جبوناوی جبوناوی نخوشخانه نخوشخانه شما Av jinama, av vermeyin. Av jinama. Hadi çim. Yani... Diğer ki de. Ey tabaş. Ha usta işkili. Ha usta. Ha. Ava me jinama. Løyde هي Ez benim şu an. No no avam heyo hakat tine bu be. Havcana ke. Bada bir باور بکې مفهم نه يعني یعنی جاري پیام د خو ما ترسینې خو چاوي ما نه ترسې و ما ریشي کسي جي نه کړی یعنی ده نه کې د نویسین ما و ساده نویسین د جي هي یعنی د بیژن زمان درجات کن ما زمان درجات چی ام ما تراوستي تونه نه Avalik ne hani. Navi zamandreji bu ya. Belki ne zanım belki gudar bıkra ve silah belki bir şey az bağır kim gudardı ki ama. Zamandreji. Hat bir amı valla beriya zamandreji kiriye. Az vinazdı ki bağır. Vinazdı ki. Hava dostu ki hikaye. Av hat şey. bir amı vega. Roje kem vinaj bikim mevani xwe. Carek eş xwe peyamj mirşandı bu biraya Facebook'e gotu bu az xwazim roje ki bitter run miyem sohbet bikin. E, ve bila vari radyo demiş sohbet. E, Hakine tişteki taybet bir. نام ما تشتكي تايبت بمرشي ما ازوي ام تشفع بكن يعني تشتكي ما تايبت تندي في فقير وقي خوستي من ناس بك صحبتك ha ve rubru hevdune روبو ما هب ندي Ey. جبر بار بكرني منو Ey. نفسيمان قي جامير خوستي بروجا كي امرونين بيجي قوتر kam gazi bikin gazi bikin jwe ko Selamun aleyküm. aleyküm selam eri pir hezdar xuyat يعني شو qo'yadiki chauva qo'yardik emas ya'ni hez hez shu вместе шива цареви قرحت هزكنها كنت تجي هذا شمان هكا اي شمان تجي هذا شمان لا يا فيكا بتقول اوبيس تجيب كموني وني <laughs> بيجي شمان شنو زمشي توبه استغفر الله اشتر سوا ناچ باويج بي تقول انت سميش بگره نه نه از آویج نه این ماما بده تیب من Jibo was şum ya. Hey. بركي جي تسميجي Belki bir desmeji حتى ya. بس يسبي خور براقر شبون نميجي بيكون دورة ويهر Az nemeş na ki ne Müslüman. يجانا مسلمان كان بخون كا كاتا استرانا كنت قلتو ما يقول داري بكن تا ما Ke تكر kevuk بس كافوكم kam karan am gudar bikin. Kevukum. ام ام مجاري بقهر بكام كران ام مجاري بقهر Tamam. Bela kevukin azadiye فريب كevin. يعني كان يصاب هس تخينين ل دليوا بوچه إنسان يصاب من ناس كنا نفجبك كردا ده هي هس تخينين هس آه، كنا بالناف خازين دل. لما الله لدليوا بوچه يعني برداين Buçe, إنسان beraber برداين yine. ايوه مش بوان بشين في استراني نا حيفا في Na. استراني Na na Kam karan çi tine bira insani kanka. Rojava e, Rojilata Kurdistan tebiram. Rojalata Kurdistan. Ee, Kelopirin Kurdi tebiram. Yani gavaz kamkaran tinin bira xo. Kamkaran. Rojilata Kurdistan. Bengah müzika Kurdiye bakı, Yani Rojava tebiram. Kalabaki Kurdavariye. Valla Rojilat. Rojava. Le e, embejin, Yancı emi bu sabejin. Ev stran jiboçi var etti zani. Em nakhwazin ilo siyasete beyvin. Ev stran, ev stran, ez bim e, kamkaran ya grubaki rojilati Kurdistane jibo rojavayı Kurdistan. İnşallah kevokin azadiye lüvede demek demekeni freyip kebe تشكي وك ام ام جي روجلات دور النوسا بله يعني دورن أبدا. زيدا اموان بيرنينن زيدا هناكي مثلا ام كنت پر تريكي دورن وعنايش. ام وكاكو هاتنا نخماندن وجمع يعني- دورنجي جمع يعني بر دورن. ليش ما آه. بيدفيا واش قال لك ما هي و ليه امش بوان ندورنا از چون روجلاتا کردستان جی ما بس دسپیکی دی جی ما بس ایرانی کر اجوی دی چوم شخوا کرد سلیمانی ام چون کردستان روجاوا جی لوی دی جی مدیت کرد وک خو مانه فارس هم عملیات دبن و استتیک دبن نظام چی گواز چوم رخی کردستان مدیت بول پوزا و اما وک کردا از poz beranın mı Na. avdari Kurdistan'a Ka- belli. Yani Ez- lüvedeci gelek ki jime jitkin ha. Gelek ki Kurdavar man, balavan Kurdavar. sermeye. کا مامۆستا چکی ویا قەفەق نەکرد ئەزێ خۆراق نەبکەم Jilet ne ki? نانا ئەز خۆ ئەو ناکەم لێ زۆرام چوو <coughs> یعنی دلێ مشەوتی قەر ڕۆژ هەلات نایبیرام بيرا خو نای بیرام ها نای بیرام تشتێ ڕاست ڕاست Kurdi- ئەوە نەکەن ینی وەک Kurdistan- سیاست مەدەرم خەبەر نەدن یوق بزم haberimiz var diyorlar ئێلێ پشکی ساتنە چقاس خورتين وان هاتن خانقان هاتن Gelek قەدەنگە مەژی دەرناوێ بيدنگ دمينن ئە بێدەنگ دمینن و وەلا na, تشتێکی nay okeyci yani belki jiber Nay roja değil. Serhat belki Kurdistan'a ambejin Bakur Serhat ne medevu tekili jiwa ka kurnine. Mesela vega botan hata jir giş destemede. Bu danustandırma belki kurtire. Yani siyaset. Biyamen. Belki siyaset avede he peşnek eti. Yani bejin ne ku peşnek eti belki jir. Valla şivan. Bala mejin sere. Ne zanım edin. Fikramı lgor neriname jber ku siyaseta bakur ne siyasete Kurdistaniye ne siyasete Kurdavariye. Lev maji های ما ج کردین روجلات و باشور و روجاوا زیده yani avayı ki belki çeyde bir le ne ukasi kurt emhin bakuri ne bunun kurt yani îro siyaseta ku li ser navê me tê meşandin bi rastî jî bêhna kurdayetî zêde jê nayê تركيتيجي يعني دخوازن بالتركان انتجرا ببن ووك بسر في اخي تشتكي باشا تشتكي نباشا ولا تشتكي نباشا انتجرا بونجي برشاكي سي اصل ما اسفنا فيغا بزمان خو اكو بكي بباريزي زمان خو ت نا نا اجت شخوفي تكوشين جبونا مجادله جبونا آوای کردستان ادبه یعنی خب، سی سال هدف هدف برا قفس بکه اما چا چا الوید بیجیم نه نه برا خب، قفس بکه قفس بکه حتی حوالی کو فس بکن نه نه BDP نه نه حوالی که خبرتکار HDP بو جنجیان آزادی نه BDP کرده می سر تا که HDP دک BDP و HDP یک نه نه نه به گازیان کاتشتان کیزی ام بکن به بجارتنین ده بیام HDP جی BDP جی هر دو جی تک چون نه تک نه چون او او 25 3 milyon Kurd Türkiye'ye dijin u BDP hin nikare jissedi dahan دنگ بستینه اف مالکان باغیه که چما تو نکار خو بگینه کرد تو کاری بکرد یا زمان که وگازی ما مستین که اشتراک بکم یعنی بکرد حمو دو وک تنا فکرن وک مجنا فکرن وک شوان جنا فکرن وک PKK جنا فکرن وک AKP جنا فکرن وک منافکر نمزیدن کردن ها اشتاش کی بجم یعنی سی میلیون تو بعضا سی میلیون کی اد بجم را 15 میلیون بعد در سی میلیونی برده برا ده به برا ده به برای پنج به نه نه برا ده به برا ده به برا یک به بس بس یعنی برا پنج به ای یعنی آکپ ایرو لودرا به ایحاله بعضا تدید شما چاق ام جی رچاق من رح خبر دان مگو به ایحاله به ترشیک و فلان و بیوان مدد چه mamoste millet bir çiye. Mamoste millet xofrotiye. Mesele ne mesela bir çi bu E mesele çiye mamoste Bavar bıkı, bavar bıkı dibi e, BDP u kesiyên ser navê kurda îro siyasê dikin xwarax nabikin çima em nekarin xwe bigînin dilê kurdan çima gelo kurd ji me dûr dikevin nav BDP nav dilê min de heye yekî kurd nav dilê min de heye tekoşîna wan bi şehîdê wan bi xebatê wan به هر آلانی به تندرستی به چاند به حتی بگی که ماسی ون هبن پر پر که ماسی ون پرن بگی پر پر بر پر پر بر اما وی او که دا تکوشینی دا زیده رغنه زیده رغنه اما کبر باویجه کبر باویجه به ام تلی که جوان دخواست کرم که ام دبیجن هون پارتیه کردن یان ترکن خوشک کردن بریارا خوبیدن. بدن اون پارتیا ترکان یان آکردانن Un partiya Türkanın yan a Kurdanın. Un partiya Türkiye'yi yan un partiya Kurdistan'ın. Hege un partiya Kurdanın divê sekna ve sekna Kurdawarî hebe. Divêci hûn qîmet bidin zimên, qîmet bidin nirxên Kurdî, qîmet bidin çanda Kurdî, qîmet bidin wêje û hunera Kurdî. Na, hege derdê we ne huner û wêje û ziman û çanda Kurdî ji xwe ve çaxê tu problema me çok watine ye. ایرو جیانا وان ee, yani tali tali dilemici diyeşi, direteci diyeşi, direşi vanci, dilemek işaretici. Am bazın çi, am bejil iro, serve ahi, am avkas e, insan, avkas kurdhanın, iro am xod narın bu ki am e, da rawsha geleki xarab danin. Yani e, gelek jma preşma, jesedi haşte ma am hin nikarın برحتي بالسربستي هستين خو فكرين خو رماني خو بالزماني خو بين الزمين زمان ji me dûr ketiye ziman ji mejiyê me ji dilê me ji kesayeta me ji devê me koç kiriye yani heta ku siyaseta kurda nebe bi kurdî heta kurd bi kurdî nejîn ew nikaribin pêş bikin nav partiye yani em te goteya kurd بكرد نجي او يعني اما سركي بر دريجة كرم بيجي من يكسر او دريج بي دريج بي نابن ركي ستراني مستراني خواست بو جبو روجاوا روجولات كردستان روجاوا روجاوا روجلات جبو روجاوا روجاوا روجاوا روجهلات کەسێک ڕۆژەوە مەرفتکاری ببینی حتا هەڤالێکی مەهبوو بێوار بوو ناوی ڕەبەن بادرە پەریشان بوو کوردی کوردی بەختیاری بوو شو ئەڵمانە ساڵ چەند ساڵات بێ دێمە مەگەلێک yani piştemaniye dükür ama perişan bu badara. Yani kitabı bir abul ser kurda. Nizanmadı. Eri veşadin vprašanje, <laughs> vprašanje bekir je. Iđe, o baş analist kjer yani Kurdistana roşelat u embejin siyaseta Farsan lüvedi keleki baş analist kjer yani ez jin tişin zanim ez çuma vedi ama ez xwazim kesekî ji wê dê bigirim vêdê rast rast em sohbeteke Kurdê Xorasanê mesela ee, Kurdê Xorasan Bakurê Îranê bi wa Hatta برنامه که پر تایبت گرکم سر شیکین کردیم نیت همه یعنی یک از ناست کم چویه بیدی ama tekiliyem züde o kesir Ayık bu kitabı ya Horasan kimin yurdudur ev kitap. Ya e, okey Mehmet Bayrakaya. Evji Jubuna Horasan. Alevilik kitabı kepir taybete. Evji ey alep fayık bulut şey kitabı taybete merev gerek bu koyne. Yani Kurdi Rojelat ve Kurdi Horasani mesele pir cidî yani wana ri gerek meriv wana bidin yasîn jî tekîliya we çiqasî dûrên jî lê çavê wan servêdê belkî hikûmeta Îranê rejima Îranê berê xwe daye yan başûr yan roj Rojava ne Musa? Valla ne Rojava başûr jî Beri men hal Tirkiye yani بهتر برای من ترکیه یعنی مخونه خاپینه تشتک راسته مامسته راسته بهتر انتگره بید انتگره بید ترکیه تماشا تکید انتگره بید بنا به انتگره بو نجید ام اسیمله دبن ام ویجی قبول بکن انتگره بو ایش خو یعنی تشتی هی تو تیده جی دیگری و پیبه ده پیبه چی انتگره و یعنی جیبون جیبون Wanda bu ne Ali Kiyoş? Türkiye dema kupayva ev tegaha entegre bu ne derhist? tenê ew bû ku hemû e, kêmnetewan e, di nav xwe de bimehînin û gişa bikin wek xwe veguherînin û camê rab ser jî خو dikevin یکی جماعت نوی برا لازم جینینه ل او که رودنه اقیانوس دستی رودنه دو گوته از او ای ام باش سوسیولوژی پسیکولوژی ام باش بشینن و درا برا خو وک Fetto Fetto. Yani Cem Beyciğin F for Van Fandeta. Ee, ya her neyse. Az nav yüzün abicim. Ez nav yüzün abicim. Dijmene yani. Nav yüzün abicim. Digo bişinin kevin bram kevin nav amali wan wan vek Türk mrako vek bakın befekrin bexun razin ama bu en başta sosyoloji en başta. Fatot digo ya demek ki ته یعنی یعنی مثلا دهات مثلا چاق عامه بو او جماعتي مماچي گوتن چاق جماعتي دبيجن چته عقل مزاني لحمجون مولد او چواتي یعنی یعنی مثلا چخا دهاتن گوتن ورن اوكي مولد والله ما جاني بيراميا الزفجي ازكم بيسعته العمل خديته ولا العمل جنا هبونا من يجي بخورنا بس او خوارني وان Imajji ekipërsi më siz e, Kürt ve Türk barışı için ne yapıyorsunuz? Gotem çoğum ne hakkında? Go biz her şey yapıyoruz. Go çoğum ya çitkin. Hadi go ben Urfa'yı mevguday mevlüt da ya. Di sen hep hatına bir daha nan kuarına falan. Yani Ali Karim mesela, nane. mesela Selim Sadak. Di gote <laughs> Allah'ın izniyle <laughs> Kato Dağı'nda <laughs> gerilla ve askere <laughs> mevlüt vereceğiz ve barış yapacağız. Tamam. Enizam kicam fikri gotiye başkanım. Ne başkanı? Ne başkanı? سرت مخوانده یا مخوانده سرت جی خود خباتی ویجی هبون اما کماسی اونجی پر هبون کماسی ویجی پر شخو حیوه جیف و تو نامه کشان دیه Şıkkandili. Kandili. Ee. Kunaki takdibi name formata tekili dadine kandilere. Kandil format tabi valla billahi. Kandil format ama demhat agit. Hatta na etkili? adın ji. Şey, Kare derva. Kare derva. E, demhat agit. Gota tişkiyip sattın. Evji got tişkiyip sattın. Name şandi ya. E, name şandi ya. Bersel nedane. Bersel nedane ya da. Ya jeşkir nizanim çavay. Derdi bir çiye karit Alikari tukazı Belki <laughs> suikast Belki az perite bedim falan. Edi racon ki usa nezik diyor. O da zane çikotiye. Rete evime yok bike. Evime. Malama karak evi. Ev kadakaya ser Twitter'e cerrabu. YouTube e. Kadaka. <laughs> <laughs> YouTube ne zanım Twitter edi serbestte. Valid beş Twitter şu kaz dedi. Eşi ya bunu hakkım Twitter şu kabarnak. Yani yek bu bername mi vekiri kaşu. جار من کرد نظر مدای ویرا جار جار ناز که ملی بهتر بهتر از فیسبوک لودکا دا ویژن نه از جی کری و لودکا نا ویژن از تم باش وان لودکا دا وقتن لودک آویتن جیبو گودربان هم بکارم بیژن لودکخانه یه بلا بنیان شخورا بکنن İşte hoş seneteydi yani zede tujin yani haberin pi seneteydi belki ama ama, ama nüçe hoş leftinin yani. Nüçe'nin magazini Nüçe, Nüçe'nin magazin живо-живака курда ӯ э ку ҷиҳане ҷи бежим зимане курдӣ ҳастин курдӣ хӯш аваеки мизаҳӣ ва эротик нӯчаян инеки дуҳунин یمه از خود تنی دنویسیم یعنی دورده پیکنوک چیروک مجارین اروتیک هبن از سر دنویسیم او بشا نوچه یان حواله ميل المانيا بشا ايروتيزمي ياتي بشا ايروتيزمي منه و وقتی که نه هناك هناك هناك به نویساندن کر هنک هنک هنک تابوی لطخانه جی هبون آه، لطخانه جی یعنی تابوی واو مکشکناندن ما او تابو ما بوجه مکشکناندن تابو نما یا حواله که جن هلبسمانه جمره گو شیوان yani tabûyê wa- kişkenandin me ew tabû mabû jî min Tövbe kişkenandin tövbe. tabû nema Ya havale ki jin helbesmane jmere go şevan roje ki medit yeki go behsate kirne lotu lotukhanê de ew helbesmane ku kezebe mi qeta yani mu go gelu çeva behsa mı kirne go asketim go gotiye em spas dikin portukavi nu jibo tenem nivseki usa tişteki usa kirne kay جوار مساج قوتي قوتي هم قنش خرب بس منك قربان اوام اما بس منك بس تشكي جو والله ولي استرسيم em xwamxorê Kurdînin tê canê canekek camêrek ji bo Kurdî berhemekê diafirîne diweşîne em ji bîr nakin em di lotixanê de em spasiyê xwe dişînin jê ro em berhema wî wî em wî bîr tînin em e, li ser heke Kurd bijî em dinivîsînin yani bi lotixane dibe ku em nabêjin bira herkes jî hez bike ji xwe ê jî aciz dibin jî henin lê pêdiviyeke biya min divê hebe lotixane ji ber ku heta bernameyên magazîn çima nîn televizyonê kurda de bila hebin ya filan hunermend filan de veride xuya kir Kefa millet epey. Engi televizyonu Türkiye ve temaşine ki magazinin beredayı e Türkiye. Keti havuz edört keti mizam. He, yok bilmem orada flash flash go yakalanmış. Ya magazine ki çirengi yani. Ne, nizam evki uzanım memki uçuçki uzanım le diyetin. Nizam yok اوناوی درکت زانم فلانکش مالکی درکت فلانکش زانم شکو درکت اما هینه وها چه نبونا اما شخو قز جانه که رات لی ام تکار نیشکلی مثلا نویسکاری Yeme ye hene jî Kurd Tirkî de kavina nam magazîna Tirka. Eh bele bele bele. bu ku bi Kurdî bijiyana. <laughs> Magazin mesela şeydi bu. Hangi bir gota viskar falan viskar falan da veri falan tiştikir. falan فلان falan sıram bejime مثلا ام جوانو جوان جو فلان داره خویا کرد دبل کن فلان دبری بخانم که لیف شرابی ره شراب بده خوار یعنی یا دا هر بستون شوان زره مثلا اگز درخست رزالت کی درخست <laughs> رزالت شما از درخست <laughs> شما ما فراوی رزالت <laughs> رزالت یا مثلا مثلا فلان نرمند پارقه ده کچه خوره خویا کرد مثلا neri ev herim bale ev bejin e, kartu çavayı <laughs> başı Evet. hani bu ses şimdi sempatik şey Evet. bin yani mesela Evet. o hünermet nava civaki de yani xozayı tu Evet. حيران şimdi bu saat karın civa باش civaki دبيجي تو باش دبيجي ليه اب كسين كم قلام عندكن نافي سترام بيجو هنرمند ونفيسكار لوان كش بتركي دجين لو ما جيت كافن دبن بارا مغازينات تركا yani ev bejin devlikeni afrinleri dokunsistizmi Dohinavi He, Dohinavi gelek süsbiye. Demek ki zede süsbiye. Tüccarine hati jidandın hatta süsbiye. <laughs> Hertim süsbiye. Dohinsiz Kijan jeneri kuyakir. Şevaki yeki. Kijan canı ki kore taşte kuar. Ne ne ne. Evar e, kijan mal eder. Kijan mal eder ket. Kijaneri e, پراوی رونشتن نه ده انجا تلویزیون خودی ملو از دبیجیم جیتش من نایی تلویزیون این داجیه ما ده دقیقه پاشی سه دقیقه پاشی آسون را نیزیک دا حیات خوش یعنی ما فی هرکسی هی به هرکسی در رونی بخو بخو و سکسی بکه سکس جی اوکی یعنی تشتکی باشه سکس تشتکی نانا تشتکی باشه وک آویه تقمینم ده وک آویه وک نانه اما زیده سر ویا مرد اه، مجور بوه و زیده سر جیانا و آلی سکسی دب که مرد بس ساپو و درده شو محمد شد دبیجم من دبیجی کرم از بیجم روژا کو از ایدی نما کاربم سکسی بکم برا یه جور ور امانتی خوب اه. بستین و رحم بستین jî fikra te ye tişkî min ew nekir yani min. Şive ki keriyem. Ya karikatür keyfam tek koska karikatürün kurdi kurt bana. Gerek jara havaleri karikatürist hene. Mesela bir amda gerek tiştin komik hene. Az xwazim hevale kebi xiz bike. Az tişe bikim ya. Ez itişeb kim. Wa balon az tişe bikim. دف شرط اشتي برد Yani hep mesela az zaf hazdikim. Mesela az bavar etkim kurmancı karikatür serkefti. Çebin ya Ja, Cennebeji Ahmet Dosya dakhilno. Tishna bir kafede bila kuhin shkhoy. Dangi. Hana nasi va karikatür. Pej daire, bi kurdi pej daire. Am am kesin mizah mizajen. var. Am mizajen, am dibejin hayran. Piştkiri desteki bira bidin ma pediviya kurda bi kovarek karfi mizahi heye. Pişti pine u tevlo u nizanim ev e, e, kovarin mizahi edi mizah kovarek der neket îro xwendina kurdî jî û xwendevanê kurdî jî pir bûnin û mîzaha me jî wek behrê ye çima kovarek mizahî ya kurdî tuneyî e çima tuneye şu an yine bir serkeftî bû golik vêtaliyê derkedim golik ya hepsê bû hevalê hepsê bû golik qels bû qels bû pîne jî ne serbest bû ne serbixwe bû serbixwe nîn bû ama kalite bu yani. ha. Kalite يعني يعني çektirin دبي دبي Karikatür bu. مزاح مزاح Evet. وقتی كنت بن باندورا رخصتنا كي بارتيه كي سازيه كي دبت نكر He. باش وسركبتي E, شي Ekibi Diner kimsa sen- çebe yaptıkarım. كي بام ben- آماده تاني دبي جاميرك يعني Eko xiz ki he yani ki xiz Xiz. ki mesela. هر جوان بيتر حيران تاني دبي دبي تو وان تير بك انا ب Ama jî wek ew kê çekin. Mesela qirxa wite bîra wek qirxa. زانم مسألة شيء ام كرد ام ايدي دبي Hadi bela belaş ne be yani. بروفيسيونيل ام بفكرن يعني وك Tabii. بتشافي بارسكي وغزاني بلنغازي بس أدبيات بس جينا ما عندي دبي، بس. هنر جينا ما دبي ميزاح جينا ما دبي يعني ما دام كنت تشتكي سركفتي تشي بك تشتكي بروفيسيونيل تشي بك ناخذ چند جامل برا این کو دلی وان سر کردی و کردایتی دیشن او بیریکی وان تجا برا به حیران والله قال لك جانك وجامل هن كاره هرن الشبكه ده 10 milyar para harç bakın. Ya jibo Biz milyar para işte harcadık. beradayı harç Için çıkıyor ama 100 işte milyar yoksa para nadın ha. kaçtıkın o 500 Ancak milyon bir- min. Yani Ga- gerek ki tu navva da bir ancak insan yoksa peydevi ki zor na koy yani. O insan Hayran, şu navme de- de na gerin. شوان دماكم مجار دبك كردستان وكردايتي دردكافن خواوا قرد كن دبيجي كجما كرترتوني و ام اهوان واهوان و ام زان û em zanin zengînin jî dewlemendin jî û bawer bike gelek caran dihere bi xanimar li otelên pênstêr ki restoranta şîva dixwin şeraba ve dixwin û radikevin kêfê dikin 10 milyar 20 milyar pere jî şevekê xerc dikin tu dare ji wan camelar dibêjî ya em xemxurên kurdînin dilê me ser kurdî dêşe em dixwazin edebiyata me mîzaha me çanda me nekî xurt bibe pêş veher em lê xwedî derkevin em çend kesatinin ba hev cem hev دلی ما وتشتكي وهاي بابو گشی امی بکن تنه هون فینانس بکن ما اوجی جبو دمکی ما فینانس بکن ما هر جا حتی شش ما حتی شش ما حتى دما سيما حتى كو ام خو بكن حتى شش ما فينانسا بكن فينانسا بكن دي امي بنفسينن امي امی بوشینن امی امي بکن هر تشت لما ام دي تشتي جواد خوازن ايه او جور درابه یک جور درابه کس خو نادم بر یعنی کردایتی اف اف جی کردایتی Ya belediye Ee, işte belediye. garip ki. Belediye işte garip işte vanim diye ama. Belediye ne kare geliyor. شوان وقتی کو بخوازن هر کس کار بکن Yani ne Herkes mesela garip. belediye yani herkes Yani yani Şaredari demek kare ki bakı, persiya kere rekhs- o e- havaleme zamandıreş mesela. O jip karikatürün ki havale vahı bu. Ma gome ekibe ki şeykin. Me persiyer kere masraf zaftı yani jimre at şu matbaayı falan jingi. Mugam kovare ki derken çıkar tahmin ederim. 2 milyar şey yani. Çel milyar, Yani deh masrafa milyar var. çel. دستپیک O kovar- ده بنا بنا Despeke دستپیک zararı ama چل 5 میلیارد دوی دسته ته به دستپیک ده چل 5 میلیارد mine yani. Ha. Gelek kovarın kurdi kış usan. ای حیران دوی دوی امجی دویژن جانک جامعه کارساز E ام بنده وابن امي ها كارسات ايكو دلي وانسر كردايتي ديشي يكو رادبر رودن خو العرديه دخل بيجن ام كردن ام كردستان دخوازن ام قيمه دد النرخين خو ام قيمه دد چاندا خو زماني خو يفرمو فرمو اه فرمو دروا زاني تين جمن تا تين جمن تا ديجن ام كردن دولة مدنا ام هر تشتي كي منا او يتوا برب رب جن بخانه مرب اراك والله مليار بدس بنج بنج او او فريق ودار قمه ري خرج كنت الشبكه دو الشباده سالكي سالكي دم درجي بين بدن جمع كوفار سالكي دم بكن كو كو كوفارك او قاسي سركفتي دركب كو كنت انا كنت كرديجي نا او ناكن زيدا ناخوين چما ناخوينن چما ام ام ام ام تم خواندوان رخنه دکن ام دین خواندوان به کوردی ناخوینن دوی کسین کو د نویسین د آفرینې جو خرخ نه بکن دوی تو تشتین انا وقتك تو زمان سبك نكه تو زمان حسان نكه تو زمان خوش نكه زمان نهرك زمان هريكبار نبي ين كن نه دس بكردي دكن Eh, جعفر ber- ساندي eh, دبين Tırsın. نويرن Evet. ها تبي تو تشتين خوش تشتين خوش، بالكيش اه. زمانك ساده خو هيسان نورمال كو خالتي كامل Bırak جي keni, كاربي eh, eh, بك bırak keni ويجي. يكي هري مودرن انتلكتوال جي كاربي Eh, بك bırak. بزمان كي وصا بنفيسين او تشتين بالكيش تشتين كو بالكيش. كيف وان اه، جوار كيف وان جوار. دس بيك دو وهاب Bırak aç nebe. عاج نبل Çağıy tıkoyne bırak aç الرابع nebe. بزمان كي تشيكري Çekri u زمانك كنت هرب بيباش وندري فرعنجي يك يك بنا قينو تبنا في سينو وتقالا اريستو تلز بك وتقالا فروت بك وتقالا هقل بك كيف خويا Hele. نه نه سری بيشي سری وان ديشي هنك هنگ دو ای، به بحنكش خود دست که، وی هنگ دست پید که وی دی دی دی دی دی دی ای چاوه پکی از جرنا دی دماغ خو، مثلا کسی که او صاحب مثلا آنچه کم دلیری همی چکین مثلا از وقت مگوت نویس از حاضر بکن بابت سری میدنه یعنی جی جی بلیه کی دی خیز بکی لی مثلا خیز کرن جی که Çünkü acı beperes denemişsinim. Evci bepere hizbi ki ancak am bedin çapkirin. Jiboku nava ki de beditin. Şivan. Çünkü e, nine yani. Kayni kırık kırık çok Türkiye kurdi tekile ve yani. Em kona kapinim. Bişevazek, bişevazek e, belengazi u parsaki tünük arkareki serkefti bike. Yani em irrab mukhabı kapinin. Em ne kişi şeyin abi? Em em dibin em bikin. Kesnine yani em çapkirin. Le divi divi ام کارم خو فینانسه بکن یعنی ایرو ام خو نکارم فینانسه بکن ام کارکی بکن او کاری کوم بکن به پره بلنگازی و پارسکی دو مسیح مه چار مه مها پینجا و تی کرن لی دما کو تو آوای کی سرکفتی پروفسیونل تو بفکر او تو بکی او کاری تی حتی حتی بردوام بکه هر کو هر اوی تی پچکلی زیده بکه تی خورتر بکه گشتر بکه باشتر بکه او او کار اوی بلا بده ها پشتی گوتا او کووار او قرف او میزاه او نویس او تشتینگ تو دافرین تا ناف جواکی در رونشکرن دا و جواکی حس کر و جواکی بدلکی خوش ایدی قبول کر و خوندن شخو پشتات نما دیگه عرده و پیدویات نما کارساز آجی دمینه او کووار بخو بر خو فینانسه بکه Evet, xop xop xop finans. پشتی گوتا خدا قبول کرن و پی Çağıy nav civatidan nav gencadan nav xandawanan nav Yani- malbata da kovar. Indi او çu خاصی کردن bayiye goteka Kodes bir bazı- kovare bedemin. Le Ev çağın di Pereminine azbim yani merft kare gelu tişteki despep ke مهدمه مرز زحمتی بین اکیب کرتنش تشتکی زحمتی yani o ekip اکیب تا گرد مجبور تو به اکیبه تیر بکه Tabii terneki dileni jî Ha. herkes her daim Nana işler ki. ekibe fedakarî bike Kur mamoste. fedakariya tu Ey, dibêjî bike. kurdayetiya tu dibêjî Ey, ez û tu fedariyat. em li mala xwe jî karin wê fedakariye bikin ha ez li mala Ez xwe û ez tem kurdim dikarim bikin. ha ez kurdim Ez û xwe jî heta tu bet hazirim. ez kurdim او از کوردبوونا خۆشی کوردایەتیا خۆشی ئەز نادم تو تشتی و حتا کوش دەستێ من تێژی ئەز وێ کوردایەتیە دخوازم لە دەردۆرا خۆشی بەلا بکەم و چی دەستێم تێژی ئەز دەکەم ئەو فەتەکاری ئەز تۆمکاری مەکەن لێ ئەو کەسێک و ئەم بێژین ئەمێ ئەکیبێ چێ بکەن و ئەمێ کارێکی وەها چێ بکەن نەکارێکی ڕۆژانە ڕۆژێکی و دەمەکی ئەمێ بێنەمێ دەدی تشناب ئەمێ هەرکێش جەمخواێ دەستی خۆ تێخنێ و ئەمێ چێ بکەن ئەمێ پشتگیریە بدنێ تێکەم بنوی باری حیران افکار د کار کی ماینده کار کی ماینده د ویته پروفیشنل به فکر دی وی پرجی به تک امریکات د خو تو کار به خورنه کیږي به خو تو کار هر دبر کرونی اراخ کیږي به خو تو کار به به کچک کی خانم کی حوالتیږي به کو به هر هر دبر کیږي یعنی bedi ana neviskari çima belengazi u parzaki para me kurda ketiyi. Tamam dem neviskari kur, em hünermendin kur. Sıkıntı. Ha. بس بس تاتي اما تمام ام نویسکار ام هنرمند و ام بلنگاز يعني انا ام بيجن هري خراب حالي ما فدراتيف هبانا فدراتيف الفرانسور بر بر حساب چما ناخوازن تشتینه yani چما ناخوازن siyasi iş ko siyaset beybet işte yine berbat etteni ahaftına ah, siyaset ya yani şey bu mesela akademiya siyaset benim per beradayı şu hapsiyet akad vak akademiye Dervel mal her der şu. Eş xo akademi. Bu akademi. Ya işte akademiyen e, hüneri mesela tu- ta basa ceger kuyun kir. Lüvede çiman akın viya. Avtar jinaven de ki mazne. Yani bi Yani listeki lüvede dest xo bepkirana belki bi meş kar listeki lüvede xo pişkiri bir dayan jimej bi vede. kelamê xo ew dikin yani. e, Yani Şeref jibo hatta karıştırma cihdan- mesela. بالشرف سياسة النهائي ما هاي مجمع تنية ياو جنو مير ايدي ايدي بالسياسة اللي كفنا بنبينا هفال بس ايش ابنا خوازم شبك دين Tiştekî baş ev ya. اه هفال ياو Tiştekî baş heval dibe. يا En والله naxwazim îro en dilê min naxwaz كان شي وازك حلو يعني نام دبينا جيد هبل وما بال نابا <laughs> يعني تمام او دبي هبل دريد هر قادت سياسات نابت إيه، تمام الراس تخبرت إيه، يعني هبل جيد بيعمل هر كسي جي ناي الراب إيه، هبل انكي او كوي حتى صار بيجن هبل وروني ام شاي كيف ناب او خالي مي ابي مي تمام مي وش بيجن اري تمام بيجن الى انت قالت بيجي هبل تبيجي ولد بيجن هبل تمام تبيجي اب تبيجي خال عمري حفتي صارت بهبل لا وروني لو ما دز نهبل تمت kalau kita memburuk. هبالچیه نه نه یعنی تو یا بجه کارو حوالی رونی حوالی رشید رشید عملی و حشته ساله نبی رشید جتا مزنترن تو به حوالی رشید و رونیم چای که بخون حوالی سینو و رونیم چای که بخون نزانم شه یعنی نكو امش بيفا هبال عاجزن هبال بيفا خوش بيفا قرم دوستانيه لي ازو تام شهر بيجن هبال ازو شبان مش بيجن هبال نكو از يكي در شونا قال كي خود الراب جير بيجم هفال هلا ورم روني ام ام إيه. صحبت بك peki em bêjin mesela Havale zilan şi iş Diyarbakır gotuya ajil telive dibim serve mesele. e, heva zinan Yani her kesire haval haval nabe. Tamam, ka bisepse. Tam mamoste te xweş kir bina ka ew destegat çek bu kenê te hatin falan. Şima Hevala mesela ku- tamam merev heval bêje باسي شاندي جن نوسا إيه. إيه، سلاف اجي جير دشينن ez ji taş ki bêjim. Yani eş bêjim heval evê çijim. Slavegar Zilan. Ey Ey havala zilan Slavegar mlita Ey havala zilan Neyse ابي بو زيلان Eri evji zilana Tamam ne bêjin heval ya da bêjin heval. Ev tiştek ne ew ama xebera te hinkî yani merev her derî سينوري خد في مروس sînorê her derî siyaset nabe. هفالي بشو تشاواي Ez başım heval te çaway. اجي باشم سباس ازو تهوالي هبن Em heval evun. وام دوستي هبن جي Havale bargınan او او الرخنيه Carna gotin çi gotin de bejin stran evi gotin ete biram. Loji çed be canım mesela rede demişim. Yani gotin ekit kadebim. Yani yani gotin ekit hemen jüve gotin stran ekte biram. Ya yavaş şed be. Yani az tım tım كولاني دمات دمشي Hayır kapat كولاني دمات دمشم بيتر جنين خو بدو بالا مدكشين يعني از كولان الاستقلال دماز دمشم از تم له رخي خود نر شاب راس جنك بدو در وازف از ديد نر تعالى شكاي بدو مثلا يا بيجي مثلا جنكي خوشك جعبيبي بوريبي ليبي بيعنك بيعنك يعني وكي اشخوا لدرين مامات بيجي اشخوا گفت یا ما مستگو چاق یا ما اوکام چی بود را خود تعالی ولا جانه من بفهم این راستش بو خود ولا اصلا جا کی چکی راست بيجي اما بچکی دی وارد وقت منافقه يعني بسيادة ازويا من فيسبوك اذا صحبت دكش مرد بيجي بيجي تنيتي ان على تنيتي ولا تنيتي نعم يعني تنيتي نعم نعم نعم نذينا هذه التخوات جبينا هاف بالدراني ترها بك تنيتي نعم تنيتي نعم قالك تنيتي نعم كي ورا كي بورت کار Porete. Kargızanak bu. Ne çirvanak ha. لگید legit. Eri. شبان şivan تهی هی بوی مدگو ایران دا بسا ایران کر مگو تا قطع شما تا لیرد یعنی تا چعوات تا او کر گو مده شفره نکه زانی اجابا یکی الودرا مگو دارید که Dibe مری godarî که شیوان van اوت که dike dibe şêr mamosta. Yani نه از خونه بشین دواری سکسی واری اواری سکسی دی اواری حازه دا خود یکی نکرد سیورا من لو چاوا دوش ببرد والا دو نه ولی من ام ام بهبر از نه دوخی سیستم اجی دوخی سیستم ام بهبرانه برا ام خبر دن بنا دوخی کنترل نه کنترل جنابی برا بشکه نه باورم اوی ولا اوجي اوجي سكسي هما آه، يجيبوا خبر بدل يقول بيا سكسي نعم. كم دراو جناك جناك بيا سكسي كم دراو <laughs> آه. جنو مير كرناك راس راس ودي سكسي سعد بشتك خوش بشتي دوازدا لا فيسبوك لا تويتر بيجي سكس بيجي سكس يعني الجور ساعتي وانت فكرين يعني بشتي دوازدي شافي يعني خوندنا كتابة جي دراوي بقرنا شرابي جي دراوي صحبتا براداي جي دراوي آه. خودی هری خوش تولازی پشتی دوازده چما هنگ جی بخوارنی هست که شد سترانی هست که ایش خواه وقتی که بخوار دوی جنک وش بو جنکیش دوی میرک لهمبر وی به لهندره چعبی هف بنرن و او شراب بتنی دبر مروفر نار از خواتم الشباني خوار بي بي بيجم يعني شرابا بتني هاي از نخواز فانتزي قوك فانتزي قوك موني طوفانا اللي هي امدا بمين بزنم، نه، یعنی- toplumsal baskı Yani- çağıydı ben ya toplumsal baskıyı to azat nini işte şu an yani to azat nini via ana kab Ama toplum hazır değil. Ama toplum ne amade amade يعني ke هات شو معنى آماده A çu atayı? De bin hişiya xwede doğu xinsisti. E doğu xinsisti. Bin hişiya xwede. <laughs> E bura hazır ke yani adam amadet ke ama doğu. Bin hişiyan jer hiş. Merif biji jer hiş. Bin hiş xoştur. Jer hiş gneki gran. Yani yani peyvek va Rumlan işti. Bin hiş beter işti. Binyat. Binyat jiteyb karanin. Binyat xoştur. Binyat jiteyb karanin. Binyat e, Azeri jib kartinin. E, فارس جيب Beniyat كارتينن. vak mana ki kok şey. بنيات Birayt. Beniyat. يات شخوا جمجيتي او يات يات داش تدي آه. جورتي بنيات جي خوش بنهج جي خوش لي بنشام بروف چقاسي باقش با قاسي خوش دبي فورماتا كيم بابين بنشيات جي format kem babacığım bura pak zelal be Na. yani mesela vega Benişyamın- ambasa Çıkar 80 tevliye ke na ve na avkas, na na e, Heverze bir çıkar heverze bir tiştek şey dert gibi. Çünkü vega tişteki o hareket o از o باورناكم تشتن جيت حركة بيدك بكي. بنشاوي نقريج na na na kreje na na pakıja gelek pakıja ترسا Torsad bim yeki bir godarit ke وك قافك بري قوت ترسا جواكي آه، هي هي آه، ترسا جواكي داي. كاز كاز فيا فيا بيجي بيجي. آه. از تمي بستوينن بلا اوجي بيجي e bra yüce bir هدي هدي تستويش خو جواك جاغ نو جوات دا د بسا ویانه کی ام سکس ام سکس د بسا سکس وای کی <laughs> سکس بسا خبر بدی یعنی تشتک یعنی بین لیلک لیلک منانین یعنی haber bedi. Güzel Yani bir şey tiştek güzel. Yani e, ben leylek leylek menayin yani tiştek e, usli qaydevi heye. یکی گوتیه دجمناتیه ترک فارس و عربان سروی کی گوتیه گوتیه هگه قرآن جبو کردا باتا جیر هل هوای کرد و فارس و عرب پرچه پرچه بکرا او قاش اه، کردا نفرت Eh eh eh. گوتونه کی خوش گوتینه Gotona ki hoş e. شخوا مربكي ما زرامي متكام متكام لبن خطير قامیشونه اره نال گنده کرد اوردنه در نابرا عمود و سری کانی دنه نزیکی حدود نزیکی سینورن جاره که از زلامی متکامجی جواک ناس بو براستی جبات دگراند و زیده زیده جی دگریاد ناو عرباجی و ناو کرداجی ریسپیه کی تیر و تجبو و او قاسی جی بسر جگر خوین دبو دیوانه جگر خوین دهات رودنشت او هلبستين ويش جش جبر كرب ونشتر دو خواندن او قاسي انسان كي تير بوم قال لك يجي حزك الرحمة خدي لي بمري جارك يقول شوم جباتك عربا وقو جبات كريا يقو كون وقرتنا كوني عربا وام جيب شي بوم كون نشاش بم بو شين هبو يك مربو تشوبون شيناوي كون بقرتبون والبنكون او دوشكو او بعليف وقش راخستي وكلاف ملاف قوام جيل سرو مشتنن گو گۆپەیڤین پەیڤین گو مجار هات سر اه، کردی و کردایتیه گو کوردایەتیە کی عربا عەرەبا گوتیە هەفت به دستلات داریا کلی و نبا کووردا یعنی ام دستلات ئەم دەستەلاتداریا کولیان دخوازە کولی دەدی کولی <laughs> لێ ئەم دەستەلاتداریا کووردا ناخوازن ئەو قاسیی کوردا دەبعجن دەترسن نۆقێ باڵا دەکرد ئێمە ژوانە تشکی وسا بێژن ئەوێ وی سات دەفکرن یعنی ژبوونا کورد و کوردستان پرچه بکن به وحشت بوحشته بكنا مجوان به جنانی یعنی کرد ناقدن کرد هر دمه بن اوي اروتی وانجي هبه اوي بورتكي آنجیه به نوی خبردان وانجي هبه نوی حنكي وانجي هبه نوی تکوشین وانجي هبه اوي کرد هر دریه هبن الو اتاقتی مي صد حب ها هبه پینجی و پینج حب ای لي لید دوی ام في جی پشتگو نکن نكن يرو مداش ام خبخوا ام خبخوا لا كابل دك خو اسيم لا لدكن يعني ايرو اسيم ناسيونال كود ناف مد اوتو اسيم ناسيونال كود ناف مد ايدي نيارين ما نما كارن تشتكي سري خوب مناشين ايدي نما سري خو مناشين لا ناشين خود تشكي الدولة دفجي بردا ان انكا بالظهر عاتي ناسيون دبنا بري و والريباز بري بالبانزير بو بدا ماتشا بو بو بجوبا بو مدها زيده سر زمان خو اكو تكر نها جامعه ده زيده خبر ده مدا اخ ده بي Me kilama diçû ev ket bi dizîka kilamê qedexe bûn bi dizîka me godarî dike. Rabû anaka îro kuşxwe zilamek yan ji keçikekî Tirk. Tikeve nav civaka me em giş baka ku em azîzek hatiye em gişt kevin ser zamanê Tirk. Saata ta xweş şivan ta Xlas yani. Yani hevcelîne ku me serê xwe me bêşîne ji xwe hebûna wê bes yani me simlet ki dikûtê tiştekî mendiya me yani. Ve rojê civata şey kevûm du camê rûniştinim e, Tirk. Em jî sê çar kesin em jî Kurdin. mı xwe civatan min ku Kurd lê hebe Tirkî nayê peyvandin, divê Kurdî bê peyvandin. Em bi Kurdî dipeyivin ew her du camêrên Tirk serê wan beran or goya û goma Tirkî bipeyivin em jî fehm bikin. Min gona heyran. Fêrî Kurdî bibin û sapetana fehm koçava dirittirki bunu. E peki imam Mustafa ki yaknine yani. Na. Ve daveji derva mesela. Mesela iro em dibejim milliyetçilik dike mesela ek eh, dike. Ma O ev gava haber di ev milliyetçilik Az Ez neto perestin. E tamam ez viya bejim yani beve neto perest ve. Çünkü gelete قتيام هي دولة متنا از نادجم از جي Az عمل وان شي بكم از يوم بزوري اسيم بكم از هرم يوز قاتي داغر بكم از هرم چورمي داغر بكم از هرم kesin توقاتي u kesin بورسایی از یه زوری هینی کردی بکن بله فهم کنم از نه بس خو ابیا زانم یعنی از بیجم از بیجم از کردم بله لی از ترکیجی زانم نبدلی خو بداری زوری از بداری زوری لی از ترکی زانم مادم هون بیجم براتیا ترک و کردا هکنه درو درو تخمینم دا درو بیجم نه درو براتیا ترک و کردا هایی ای از زمانی من درو ادم بیجم جبنا ما وسط ما گوم نه درو dibêjim biratiya zanînga. Tirk û Kurda heke ne derew e. Dereve. ne wisa Tahminam da Na, em bê ne dereve. derew Bejin ne dereve. Ha, biratiya Tirk û Kurda heye ê ez bi zimanê Bimin te- dere ve Ha. E dem bejin şu buna ma Mustafa gol ne Leyim. dereve. حتا لای لای من مادام کو از و تو برانن و تبداری زوری ته زمانی خو هینی مکر تو جی ایدی مادام کو تو براتیا م قبول دک تو جی زمانی بری خو هین ببه زیده tabii من اوت که براتیش خو اگر وکه شما- هردو بن ام شما برای جبو هردو نابێژی ئەس هیم ببم یا کەسێک کورد بخوازێ هیم ببێ اه. ئەوی گوێ خۆ بدە بهتر ئەوەی بخوازێ کە کورمانجی قسە بکی مثلا ez bala xuddim hevalên radyoyê hevalên me ermenî hene mesela hevalên heta laz heye cana ew jî mesela tê esra jî tê Esra. cemme ez gava kurdî qise dikim nabêje şivan ka Tirkiye wî çi wê Guê xwe din li me dinêrin بله dixwazim fêm bikim اسرا Yani باشه خوشم اسرا- چی؟ اسرا- mesela اسرا- e, hevalekî me اسرا- ermenî ew, hatta kamera yani karê teknîkî ew alîmitike gerek avayî e, alîkariya wî digîje min mesela carna hatta şaşmam dibe te filan tiştî beskir radyoyda bêvan tiştî ew bername pir xweş bû falan şîrovet ke fêm kiriye yani êdî wisa hatî wê radî ku ew qas gu- guê xwe didê sadî şês rahet fêm dike fêm dike ne nikare baxve qet nikare baxve ليش خورا هين بويا نكو تشوية قرسيجا يعني قاواتي جمن از كرمانجي قصتكم يعني وصل دقات المدنيري از شاش من يعني اوقاش دل خوازي هين شما بلا کوشتا حز دک بلا کو حرمتا Hem hürmete hem şey hürmet ayı jibo civaka kurdaje ye. Yani Le Türka Türka hürmet bedame ka çen Türk hini kurdi buna. Ya zavici sağlan kaşota zavaç pe pekani. Kabse şeyna be yani. Bekim. Hodi hale kimin mesela. Parantez gibi bekim. Tişteki zahmet. Abi salajı yine bu. Tişteki zahmet de zor ama ser malbat tahmet <clears throat> Yani شتيب شو معنا راس تو راس خلاف يو طفك الزرنية بدا قوني ساعات الطفاش والمستر يلو مثلا العمدي مال بطا من مثلا بكردية من شو هذا آخذن لمثلا كوريا أبي غورا بالتركي ده آخذن بس بري غورا ناخذن برينز بري غور بري من بكردية بكردي التركي برا خبر دي كردي تراث آخذن ساعات لا يخش بيه خود دعب بورتكي إدريس فارقيني بركي بورتكي ويسان دمن خوان ببن سر يزدية ezidi ne yezidi ezidi Yezid ne beje ya? Yezid Türk bizana bun ev Ee, ye kasti kirne. usadık اه قاستي وساكنة Beynamsiya كتنا koy. ما Gele بكيم. kez اه. beje لا onu كوري şkame ليكرية. Yezidin. اه. أما İmanam منا rahat be ya. دبل ولد مم. ساكنين بيت ساكنين Qadi قدي ev ye xsine beşi. اه، بتركي دواخفن بيحنا جنام مال بطا غدا تركي دواخفن ل تشن ناندستينن بتركي دواخفن لديار بكر وصابه جي دجوز جخوا ام چاند يعني بك- زماني كردي يكي خبر ده تدي فان ديزي ميزي يعني اف فتو هي او قوي هي تلفزيوني بيانا برينا الودرا بالتركي دا اخفه لي كرد بين یا بکرد خوب خود بیا دبی جا چخا اوکه وحشیه چخا زمانکی یعنی به ترکی خبر پریشانی اوکه که زمان کی نخوشه هر بگی من مثلا دنگ ماموسته مثلا دنگ کی خوشه هدی دی دی دی سده ز خبر ده شوان مثلا به کلام خود به خبردان خود مره هنی خوش خبر ده مثلا کرد کردی من او که مش ترعلو اللي خو خونه شوتي نا نا دل غنا شوتين نا نا كرديا خو نيشي نا نا نترسينه تشتكي كرديا تا تشتكي. باشه. نا كرديان باشه وزيد نا ديار بجنا بكريا كشا باشه وقت بكردي بيفيا ديار ها. بكريا ما ال نافند دجين انها بتشاندات تركمانجي دجين يعني ام دري خو دغري ناغن از قيمه خون لي براستي جيت بين روجا كبي روجا كي شاردار شارداري و کسین کو دلی وان سر کردی و کردستان دیشن جبر کم دین دیاربکر پایتختا کردستان بله و دلی اه، کردستان جی زمانه کردس- اه، کردیه اه. دوی پایتختا کردستان قیمت بده دلی خو و اه. دلی خو خودی در ساعتا تا خوش yani ما ilo tu باشه. der Diyarbakır farka Diyarbakır u İzmir u Bursa u Balıkesir u nizanım Çorum u Yozgat etun اه، neyi تونه اه. hasretat ev kutu du camira yani du canı kar rast var ku kurdi der bepeyibin اه. ات مگوتا از یعنی مش ب- چاقی مخبر جی مگو evya çed be evya jibuna çav çed be mervin ki yani toplumsal işte falan bevan hayra vare yeki şu haberde Yo hayra dibe yazmış ke bira beje yazmış ke. Bira bibêje. Bira Netirsîne. bibêje. Netirsîne. He beje ez yürümüş dikim. Yo bira beje. Bira beje. Yek de dosej Vê fehm bike. Ev Şaşiye xwe ey were beje يك دو دوسه فهم بکره وی شاشی خود ای ولی بيجي ازي بنفسينم يعني ازي بماشم اجل تجي تشتيمه ما ها نكن آه. ها مثلا امشي سلطان حمدي انجليزيه منها مثلا كي اوجي له اونجا توب اون اونجا بان فارجيت مكاس واخا مثلا اد بيجي هاي هاو ار يو توداي مثلا Vio e, baş bu. Vio tam gramer ona. İmana İngilizce e, imana. <laughs> Ya hastiye Shakespeare. Shakespeare hastiwi. Dımdır ahirede nakabi. Ev تدبیجی از من وار گیت مک بیج آ از عیب از شرم بکم falan بکم ama o تید بیج چیزانی ben var Taksim'e gidecek. Merene. Önce ben şehriyle ام چی خواه خوش خبر داده دیگه ازیتش هلوری لوری ازی رحنه که بکن رحنه سر کیت کی لسر کردین ما ای کل متروپولان لستانبول تایبتی دجین و دماکو پیرگی تویستاتین و انگلیزی وان تونیجی کو دخوازن به ترکی لگور آلیکاری و جامیری و جانکبونا خو دخوازن ری بروان خن چما مادم کو انگلیزی و تونیه چما هم ترکی دفعه خوارو مارو دکن زمانی خو حب کرنه كردي وشاغي بيجي صادق صادق صادق الدكاني بنا جامير والروجي از الاستقلال للجانك وجامير كي راساتن من نري نزانم انجليزي بيبي فرنسي بيبي ولا نزانم بياني بون ملي نري كود نام نشانه كي دبرسن نيم زاني بو كي جان نام نشانه دبرسن ل هندا تونل الجي كي دبرسن مجي مقو بنا هو من نري مقو تي بري خو بده فيهلي وتي راس دمشه piştî gutder Lisaya Galatasaray derbas kir piyê rastê bizîvirin û xebera jêr de ew ê cehday derke pêşa te piyê çepê bizîvir tê bibîne دستاش خو من جیر گوتی هوا بک هوا بک و جامیر گو هلو هلو و گو سپاس و نزانم تباش کم تنکی وری ما تو جعر و از اون جیب ساب کم یعنی دیوی کردی خم نه فکریه بیا از ویگا یه تریز حیران کو انگلیزی فرانسیه نزانن ای مادم کو تو نزانن وقتی کو تشت کی واها سریت او تش جامیری خوش جانکی خود خوازا ادیکاریه بک به زمانی خو اشارت میشارت زمانی خو دنگی زمانی برا دنگ وره کردی جا چاوه مامله قومو مزقفته تبينه بلا تلقاهش تاويد مزقفته مزقفته مزقفته باسكر اه بير راستي بزيبر اوي نظام چه درکه پیشاته یعنی دوی پچکی دواره کردی ده مرو پچکی نتو پرست به نتو پرست هگه ام دواره زمین ده نبن نتو پرست امین نکاره بن وی زمانی خلاص بکن شبرکو براستی شی گاوک بری جمع گوت ایدی نیارین تا دشت بردانه نار نه دشت بردانه اه اه امخواب خواه زمانه خواه هل دقتینن و دکوژن و تونه Vega tedîm gota yazmış dike vana mesela dikenin hevekî ki heb bi Kurdî duaxivin portikekî xwendine û te gota ew aydin aydinler Mesela desecelerek aydınlar e aydınlar ve semt sanki site aydınlar sitesi. Di heknakin ami top şey. Ekazi top kap kap sezi bejim bizu. Xavatat. نزانه به شکل دی خانم گل بنده تی و پیر شرار نه درنگ چی بود جلو ساعت بود چه ساعت بود چه ساعت یک و نیم ما بیش Едидем, evet, e, e tamam, e, e, tamam, ez, e, ez bejim ki, ez spas kımışıman, spas mamoste, kurdiyat ez, kurdika kalkbaş, e, bekene, yani ev bu kurdi beken be, evi millet... Yani tüdbeji belası ben navi ne devlikene. Eh. O, <laughs> şivan, والا صحبت از درین که هم سرجباتا ولی صحبت خوش بو صحبت ما خوش بو بدل بو باش بو سیاست دات نبو پلیتیقات دات نبو نه نه نه نه یعنی نه مدا سیاست نبو نه مدا تمام من بحث سیاست کر کرم بحث سیاست سیاست جی سکنم بخو سیاستش خواه اخافتنا به کردی بخو سیاستش خواه سیاسی یعنی نه نه مدا سیاست نبو باش بو بدل بو بجام بو اسپاست کن مجبوح حتى بيشي ما تشي صوص ظاهر مش الشراب من شراب داني شراب حتى هلبس شي ما بخوين امي هلبس تيجي بخوين بانير ونان وين بانير ونان نان لا از نان نان ما تشرب ولا از نان خمس از نان بخوم لو نان جمي بين ما ما دحنا نابين یعنی <laughs> او نان لا بروبليم يعني شراب وبانير بخوات بانيري اي كي جان بانيري ام بينن بانيري سبي اي سبي اي سبي كي انزينه انزينه دبيجي انزينه دبيجي نوسع. الشراب يرى او خوش اه أو خوش خوش. او خوش راست شراب خو خوش شوانجي كلامه وجي كلام ما مهر بس استراليا. تجي بخوين جرى مش خرس كلام- يعني امي الجور دلي خو دلي خوا ميهرن امي هستين خو سر بس بردن اه. دلي ما بري ما بده كو امي هرنا ميهرن شواني ما امي چیزی دي گودار کی جان سترانيج مر بابي سر ازی هیبرون زین albüme ki memuzin çekiriye belki haya vajihe nizanım ve gudar kiri bu kat نزانم نباورم e, albümek ser memuzin mesela beşin girtine o beste kiriye o mesela Tajdin Usti heye Beko heye Mir heye Memi Jar heye Mem heye Zin heye bu sekiş قشت البابتين Babete mem, memuzin rastlar Gış rast var girine, girtiye e, ne stran. ku listiyete Gotin rastlar rast raş diye tene melodi bar kiriye şey hoş şey kiriye مالاوانا بابا زینه می گودار بکن و دوره می برنامه جدی دی بگیرن دیگر کو درنگ چی بود شخوا ماشاله ازهرم او حبالام ماشاله رانا كتبه ساعات يكوني به اری والله ama اما تلفوني بدرا توب بك وكلامي بدستر eri موسى tamam naxo hafte ki din inşallah me behevrebin az şivanzeren pişome heme و devliken kelogiri حفتا پیشام دیسا بصحبتك برا داي امي بوربن <laughs> ان شاء الله امي هبدو ببين شاب خوش شاب خوش وگدارا چمه مینا در سوره بود سیه خدا سرگرامه پراد کر کریم با و وهنگ بسر فلکه دکت او دنگ از کرو چک میره دروش و گندی و فقیره دل بر رندونه زنینه حاری و پری و خمروینه دل berser imam zahar Bemem re peyvi peyva xwekir hayda Ev çavin belek ev buruyen wek beyvan reş بجنا شاخك بلند هنارو بيوكو سيفين خوش مخواش رنگن حمی بلذت و بتعم بگمان جبلی تل دن حرام زلفت بتعذب كاشف حقي از جیب جيبشك عسر فتابت عزبك يا شيخ حقي منك واجيب جيب شيخ بخش کره بو بجارک جبون وقت فا پیروز بو جبو چاوه ته و دیتناته میناته بهشبونا مجی ای دینیز ونیز اها وقت از او تهف بکن هم بیز زینا پشتی کو او راستی دانین زانین بوی آوایی بزداندن ج دنیای تکلی خو بتوایی هم بیزا خو دمرقدا مم ده وراند لاشه خوی بیزار خود جدا بو جگیان دست خو به دل جگیان شوش کشاند گویا کو فندک بو و کشتو بمراند حتی کو بمراسیم و بطوره یازینه زدفنه را آماده کرن و کو دزانینه مرقدا کو مم چا فرشته دا بو یان سدف کو او جوهر بجار دا ئەو قەز بخێرین و زارین لەسەر گەریان هێسترێن وان وەک بارانێ لێ دباریان وان وەک جەوهرا لێ باراندن هێستر پاشێ ژنووبە ئەو مەرقەت بەکرد مەموزین وەک دوو جەوهرا دقوتیەکێدا وەک ڕۆژ و هیوێ دەبرجەکێدا دجیەکێدا بێ واسیتە ئەو دام بەر هەف بێ تشتێکی دنابەرێدە ئەو سپارتن هەف بکرتی و کرن جنو و مرقدا مم میر گوت آها جتر یار مم هنگ جلاش مم سه جارا دنکات بگوتنا مرحبا مرحبا مرحبا و دنکات همیا کو بیست او رازا راستی پیک و باور کرن کو چقاس هجای بین صد فزن و صد آفری جوان را قد میلا دونه تنبو بوان را آها او بو اثر و شوپا اوینا پاک و اوینا پاقژ و راستی پاک و ئەڤیندارێن ڕاستەیە بوون وسا چوونەوە بکار و باکیر و سەرفراز بون وسا لێڤ زوا کو بەر جهف چون ji بری چون به حسرت هف حەسرەتە به خۆشیانە بە ئەڤینێرە ئەرێ والله خۆش به بە هەورە ماشالله هر کسی کو بجوانی جوانی مینا نازینه جیان و عمر خو بگوهره به اوینه یان جیوک من به اوینه سر بده جیان و خوشی دویره در به در بده به گمان ایدی بگیجه تشت کو جیره مراده او ایدی ببینه تشت کو به بکه ایراده دا برنامه کدن بمینن خوشیدن